coco. I'm in love with the coco. I got it for the lolo. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. Эзүү хамаа надад жагрын хундгал рэп бол миний хувь төгс урсгал юу лээ шаажлах хогийн шарилж ургамал гэж байгаа Нэ ямар ямар рэп хийх яасан яасан замнална гэж юм шээ. Монголын рэп рүү заавч нэг замналаар явахаар яваа шалчихсан дээ. Хаяа. Хаяа жоохон тийм жоохон мяа рэп рэпрүүд ингээд нөө нэг райм үсэх гэж зүгээр ямарч утгагүй юм холбоо шаачдаг те. Хямдхан райм шаадаг. За натаа хундгал л да. Билгээд хэлсэн. Нэг юм аа. Уучлаарай. Өмнөд дугаал. Зод гац. Figures in the skies above of the endless summer. Уикс. Тамирч гоё шүү. Билгээс гоё те. Тамирч гоё те. Oh shit. Яа за. Одоо жоохон анхааралтай бай. Тийм ээ. Одоо жоохон улс орны асуудлыг ярина. Мэн чи юу ч хасахгүй. Би нэр яг өөрийнхөө нөө танил мэдрэмжийг сайхан анхны удаа нэг яг өөрийнхөө ярьж байгааг сонссон байхгүй юу? Тэгсэн чи ингээд айгүй сул уг аамир гэдэг үгийг бүр дандаа ашиглалт юм байл шүү дээ. Би тэрийг ерөөсөө анзаардгүй байсан. Нэг нэг сүртэй анзаардгүй байсан чинь яг сайн сонссон чи бүр ингээд ямар бүр өөрийгөө сонссон чи бүр уур ураад ямар тэнэг хэвчээ шигээр тийм гэж бодож байгаа. Зөвхөн нэг юм ярьсан амар их. Өтгсөн нөгөө явсан ингээ ярьсан амар их гэж. За шаалдаг гэж бодож байгаа. Би аль бүр амар бандсан шүү дүр. Баха хүмүүсийг амар гэсэн тийм үү? Азиасын цөөхөн хүмүүс сонсдог юм байна да. Аа шаалтаа. Тэгэхгүй бол тэгэхгүй бол бүр амар хүн сонсдог ус бол лаа бүр ингээ атаклааш байгаа. Энэ мүү ганц нэг мүү нөгөө яриагаа бүр болсон болсон ярьч чаддгүй юм байна. Ийм өрхөн юмд оролцож моролцож Ямар хөөрцөн. Иймэрхүү юм гэсэн. Зөв манит штеп шүү. Яг нэг олон хүн сонсдог болчоор чинь нэр нь яг нэг тийм ража нэвтрүүлэг маягийн тийм юм болж штэ. Жага хариуцлагатай бол. Хариуцлагатай. Гэтэ мань хариуцлагатай болохгүй. Би улам л нацгаар нь гэж. Гэтэ яг нэг шууд зур юу та нар нарыг санаж нэг ноён анси ингээд нэг нэг хинтэн нэг нэвтрүүлэг гэж хэлсэн байхгүй энэрлэлтэй. Гэсэн энэ бол чөлөөт нэвтрүүлэг. Бид нар бол юу ч хасч мас дэлгэдэлтгүй юм лээ. Яг зөв байгаар нь л оруулдаг гэснээр энерлэг жоохон өдөж мөдө хийчих гээд байгаа юм шиг нэг сонио ярилцлага дондаа нэг жоохон сонинтой шаагаад байдаг шүү дээ. Тэгсэн чигэнд энэрл бүр удаас нь ууралж мөрөд баг хэрүүл мөрөл болоод чи зүр нааж хүндэлж харц марцгаа бүр амар шат. Гэтэ угаасаа тэр айзын өөрөө тэнхтэй шаачт юм аа. Тэгсэн чи <laughs> яг нөө тэнэгцэн чи наасаа зүр энэ хэсгийг хасчаа ой зөөр гшаага. <laughs> Тэр биш мэн хідүүлээ гэдэг лээ. Гуруула моруулаас очдөг лээ. Тий, яг нөө гуруула тэгээ нэг зочинтой байдаг хаа та. Нөө найзууд нь яж чинь найзууд нь ч гэсэн л лавдаг тэр өдөр бүгд өнөө жоохон айлт наастар жоохон унсан сонирм жоохон сандарсан байх шээ яг бүр мэдрэг яг үдчихэж байгаа хүнд бол яг мэдрэгч нь өтэ нэг навшийн ситуац э, жоохон сандарч байгаа бүх э, юм жоохон тайшурч жоохон жоохон сонирм болж болоо шээ нөгөө хэд нь тэгтэл Гэтэл хичнээн гэж яаж гэсэн тэгэл тэр амар чадчих байгаа байхгүй тэр хүн дөр. Айгуу тэгэл өөр өөрийн гэсэн пэйж мэж хөтлөл тэргээр мөнгө зэн олол Одоо бүр амар Rolls Royce Entertainment шүү дээ. Амар баян. Харин тий Rolls Royce тааш шүү. Амар Монгол төгтөл. Биш энэ машин авлаа гэсэн зүгээр тэр Rolls Royce-ийн зураг нэстэй яг Монгол дугаар муугартай. Тэгэхээр угаасаа тэгэл мундаг л ажилласан. Өөрөө ч өөрөө ч бас нэг онлайныг сургалт мурал явуулдаг шнэ. Хүмүүс хүмүүс нөө нэтээр бизнес интернет бизнес ашигладаг бол юу вэ? Тийм их сургалт байдаг хаа. Аа бүтгүүлэхэд 100 доллар төлдөг. Rolls Royce хэд гэдэг юм бол мэдгүй нэг 200 мянган 200 200 сая мянгатай байдаг хөлөгтэй бодвол сайн мэдгүй. Гэтэ үнэтэй машин шүү дээ ууса. Ууса яг харааслыг яг л тансаг байдаг те харангууд. Билгээ яри. Rolls Royce. Чамд Rolls Royce авах мөнгө байсан бол чи Rolls Royce авах уу? Ахгүй авах уу? Юу юу их бол. Гэхдээ манайдын баг хинч авахгүй шүү дээ уусаа. Яг 200 сая зүгээр шууд гинтрэг яг Rolls-Royce мөнгө аваад ирэх юм болоод өөр юм хийж чадна шүү дээ. Яг бүр тэрнээс хамаагүй их мөнгөтэй болчих юм бол тэгэл тасаглаж масаглал тиймэрхүү юм авах бах. Тэрнээс яг шууд Rolls-Royce. Гэтэ зарим хүмүүс аяар сонирхтэй ингээд гэр орлмор бол ашаа байшаа машин амьдэрчсэн аа. Бүх юма зарснаа нэг аяар үнтэй машин авчдаг. Миний гараар зэрэг ингэж микрофон барь. Бүх юм зарснаа минийх гарыг авч. Зүрээ. Э. Гэтэ зүрээ аягүй сонтой дээр. Жохоо мань сонсож байна. Мань сонсож байгаа болохоор ингэж өдөртөө ирчих. Аа за за. Зүгээр л иймэрхүү. Бүр нөө амьдрах. Тэгээ яад юм бол тиймэрхүү хүмүүс ингээл бүх юмаа зарангуудаа. Тэгэл сайхан найзуудтай гайхуулж яваал те. Тэгэхээр яг зарим монголчууд нэг хүмүүс яг өөрийн талаар яг юу гэж бодох вэ гэдэг амар анхаардаг байгааз. Зүгээр харин тийм Яг чи ер нь амар ер нь амар тийм тэнийг жоохон тий тийм ч яг чөлөөт задгаа шат одоо тий хүмүүсээс амар хамааралтай болчихж байгаа шүү дээ хүмүүсийн зүгээр л юу гэж боддог хамааралтай тий гэхдээ тийм тэгж боддог хүмүүс байгаа гэхдээ бас тэрийн юм дээр нэг амар санаа зовдөг хүмүүс ч бас байгаа шүү дээ тий гэхдээ яг тэгж бодох нь бол яг зөв юмараа бодвол бас яг зөвлөлт байна. Одоо ингээл яг намайг юу гэж бодно вэ? Өөрөө тэр юм амар одоо боловсрал марлал яг тиймэрхүү яг хэрэгтэй юмд анхаарч мухаарад тэгэхгүй зүгээр машин шинэл машин шинараа л өөрөө амар өндөлж мөлөж байгаа юм шиг. Тэгэхэр жоохон сон сон байгаа. Зүгээр л нэг тийм <clears throat> материаллык юм чи ер нь тэгэл тий материаллык юм чин цаг хугацааны турш ингээл мяар ш тий. Үнэ алдна ш зүгээр. Тийм үнэ алдна мярн яг хо зарим юм хуучрах тусмаа ойлголтой гэх шиг. Гэтэл яг Гэтэ яг нөө за яг машин яг тэгж өнөх Монголд ихгүй шүү дээ ер нь бол нэг тэхгүй баг. <laughs> Монголд пүүз амар ирээл новшуулдагтай. <laughs> Пүүз. Тэг пүүзийг амар цэмбгэр өмсдөг залуучд байдаг те. Гэ тэр яг аваа. Мань барьж гин. Гэ тэр нөгөө нэг гадаа үзмжтэй анхаардаг хүмүүс гэдсэн шүү дээ би нэг тийм хоёр хүн мэддэг байхгүй юу? Зүгээр манай сургуулийн ойролцоо зүгээр нэг тийм хоолны газар байдаг байхгүй юу? Зөв нэг хоолны амир хямдхан тийм газар байдаг шүү дээ. Оронгууд зүгээр ингээл пистанаар сууждаг. <clears throat> Тийм газар руу орж хоол идэх гэж бүр амар гайхч байгаа шахаад шүү дээ. Гэхдээ тийм газар руу орох юм уу гэж амар инээж минь гэж шаснаа. Тэгээд одоо хүмүүс яаж хардх болж байна гэж би шаснаа тэгээ ороогүй шүү дээ. <laughs> Би бүр яг тийм харсан шүү дээ. Гайхсан шүү дээ. Тийм. Тэд нэр тэгэхээр тийм амар хамаатай л байна л та тийм. Аим тийм тийм зүрс. Аим мөнгөтэй л байна. Амар өөрсдийнх нь одоо тиймэрхүү газар хоол идчихэнгуут амар доромжлол юм шиг санагдчих واخ тийм. Аниугаа нь орчин шүү дээ. Соронд дээр зураг авчвал яах юм? Юу вэ? Наа хүмүүс энэ газарт ордог гэж мэдчих юм бол наа бүр шоолж молоод би бүр нэр хүндээ алдаад бүр яах юм бэ гэж байгаа. <laughs> Ер нь бол дотор л тэл тийм Тэр ичиж мич тиймэр газар орохоор зүгээр ичж байгаа шүү дээ зүгээр. Тэгэхээр нэ ямар шаалтаа гэж бодсон шээ. Онгоонд орсон болоо шагаа тий бүр. Зарим хүмүүс соронцод орохч бүр өөрсдөө бүр яг бүр тэгж хүсэл гаргад юм шиг л шүү дээ. Яг зөвөр тий. За би ингээд тэнд ингээд явж чи хурж яг нэг алах авчих мавчих. <laughs> Аа тэнгүүтээ тэр жоох тэр соронцынхын нийтлэл нь жоох магт магтсан өнгө айстай бичиж шат тий. Энэ хин хиний ихнэрч хөгшөрөх болоогүй байх шүү чи комплимент э. те сайхнараа явна зарим нөө нэг эрэгтэй хүмүүсүүдийг бас магтсан мэт ч те зангарахтай ир гэдгээ харуулсан да эсвэл нөө нэг амар тэрний тэр ихнэр нь амар лүүтэн мэтэн цүнх мөхтэй тэр өмсөж байгаа хооц уцаа амар бичсэн гэхдээ брэнд энэ тэр энэ хідэн сая маяг гэж зөв үнэн үнэн бичсэн те гэтээ зүгээр Мэдхгүй одоо. Гэтэ бас ингээ зүгээр жоохон папарацци шиг ингээ хүнийг явж хахт нэгэ зургийг авдаг болж байгаа нь овшин тий. Өнөөдөр би нэг бодгод нэрэ ингээд одоо хүмүүс ямар нэг яриа ярьж ачаал гинт амир мэд яриач ингээл улсрын амир хямрал мөрлөл тиймэрхүү мөр яриа орчдөг шүү дээ тий. Сая ингээл иймэрхүү ярьсан чи шууд нэг тиймэрхүү новшин мөр ороод ирдэг шээс. Нөө нэг юу лээд саяхан биш төрүүж хэдэн жилийн өмнө лээд би нэг над маа найз ярьжсэн нөө нэг централ таверт заяа Левтоны юу гэдэг шүү дээ салбар. Тинчээл лавда тэр нэг үнэтэй брэндүүдийн нэг салбарт нь баг Монголд 1 сая доллар моллор хэдэн сая төгрөгийн үнэтэй зур цаг зарагдсан гэж л шүү дээ Монголд. 1 сая доллар гэдэг чи одоо тэрбум тэрбум 800 сая. Зүр яа Зүр тэр үед яаж яаж вэ гэж бодлоо шүү. Эсвэл од жаргал өөрөө авсан болоо гэж. Зүр нэг ганцхан цаг нь чи цаг шатсан дээр зүр цаг Тэрнгөрөө зөв хідэн Монголын бүр айл майл зүгээр яд нэг боломжтой болсон. Ганцхан тэр цагаар хідэн айдаг тийжэх байсан бол тээ. Тийм. Тэгэхээр бүр эсвэл зүгээр хүмүүсийг цалинжуулах ч юм уу тий. Эсвэл ядаж энэ хараал эзэн өрөө төлөхөөсөн болох шин. <laughs> Одоо бүр жинхэнэ бүр өрөнд баригдаа шаадах тий. Өнөр бол нэрээ үнэхээр буруу. Зүгээр л та та нар ингэдэг нэг хүнээр төсөөлөө төцгөр тий. Хүн хүн болгоноос зээл авааш байгаа тий. Ямар ч мөнгөгүй. Маа татрын багс гэж хэлсэн шүү дээ. Угаасаа монголч айгүй тэгдэг гэж хэлээ нэг. Зээл авчаад Зээлэрээ зээлэрээ нөгөө зээлээ төлөйдөг гэсэн. Зээл авчаал нэг амар үнэтэй машин авангуудаа Тэнгот нөгөө тэр үнэтэй машин авчаа зээл авчих тээ. Тэг машин нар ч угаас бараг мөнгө олохгүй штэ. Үнэтэй машинаар бол тэнгоот зөвөр өөр нэг зээл авангуудаа тэр зээлээ төлөөл. Тэгэл зээлэндээ баригдаастаа ингээл зээлээр зээлээ төлөөл. Тэгэл яваад өгдөг гэжэлч тэр амар. Тэр ямар тэр зөв ирхчлөө байж тээ зөвөр нэг байнгын нэг тэл сад сэтгэл санаатай ёо за тэгжэл за яг төлчнөө төлчин тэгэл өөр юм болоод төлн төлн төлн гэл байнга тийм Сэтгэл сэтгэл ханууны зовлонтой тий. Тэгжсэн зүгээр нэг гой машингуу тэгэл нэг өөр зүгээр нэг дундаж машин аваад тэгэл гайгүй амьдрал ямарч өргүү тэгэл гой амьдарч болно штэ. Тэгэхгүй нэг бүр утгагүй нэг хэрэггүй амар их мөнгө өрөөл тэгэл сэтгэл санааны зовлонтой нэг өртөө амьдраш байгаа. Өрөнд орох өрөнд орох тийм одоо тийм юм биш үү тийм. Хамгийн дэлгэн зөөр нэг оюутнуудын мөнгө зүнгийг тэгээ өгч чадахгүй ингээд мөнгө улс жоохон мөнгөгүй болонготой зээл авч шууд оюутнуудад өгч юм уу гэж. Нэр яг тэр бол тэр бол зүгээр бандалт шаасан тий. Улс яна яна за за. Загшаал нь оюутны юуг нөө зээлэр төлсөн юм дээ. Зарим юм зээлэр төлсөн юм шиг л шүү дээ. Зайлаа тэгж яхаа орон зүгээр хүмүүс нөө нэг ард иргэдийн 21 мянга шүү дээ. Тэр мэрийг ч бас жоохон зээл авч бонд э, мэдгүй за би мэдгүй ярьж иж магадгүй л тэгтээ би яг тийм сонсчихсан гэдэг зээл авчдаг гэж. Тэг тэр мөнгөнд тэгээд яг Ядаж яг зээл авангуута те. Ядаж зээл авангуута зээлээ амар ашигтай юм ингээд зарцуулангуудаа улам их мөнгө олгоод тэр зээлээ буцаад төлчөнгуудаа өөртөө тэр мөр өнгөр Үн тэгвэл хамаагүй зүгээр ашигтай зүгээр л. Нэг Монгол төрөжөнгөтэй нэг үйлдэл мүлэр ямар нэг ашигтай юм өгүүлдэрлээл тэрүүгээрээ ингээд зарж мараа авралга болол яг удаан хугацаа яг хугацаа шаарддаг байх л та. Гэтэ яг зэгчээд тодорхой хугацааны хугацааны дараа ашиг маш их олцоод тэгээд тэр зээлээ төлчөнгуудаа тэгэл нөгөө ингээд Тэр өөр хамаагүй зур ухаантаас зүгээр хамаагүй ямар ч хамаагүй логиктай байгаа зүгээр. Эсвэл ямар тийм байхгүй зүгээр л зүгээр л одоо тэрийг дээр л улстаа өгөл тэргээр нь зарим нь архитаа байгаа зарим нь яг өөрөөхөө амьдрал өдөр тутмын амьдралаа зарцуулаад хэрэгтэй нөхцөлөл. Тэгэл алга болоо шаа тий. Тэр яг нөө улс нөө нэг утга зүгээр хэрэггүй зэйл аваад байгаа зүгээр яг үнэхээр зүгээр нэг зүгээр л мөнгө ингээд зүгээр зарцуулаа шагаад цацаа шагаад тий. Мөнгөө өрөө шаа. Ер нь ингээх эсгүй юм шүү. Зүгээр яг компаниуд нь шууд тэр банкнаас одоо гадаадын банк банкнаас ч юм уу тий зээлийн шууд эхлээд энэ мөнгө чинь ингээд улс ингэж мөнгө олгож авангуудаа улс нь хүмүүстэй ингэж бас тараагаад байгаа штэ. Тэгэхээр ингээд дундаас нь амар идэх ч юм уу те. Том ингээд сайн зарцуулагдахгүй штэ те. Тэгэхгүй зүгээр шууд улсыг яг улс ингээд голдныг хаастал хийгээ шахаад байгаа штэ. Тэгүүлэхгүй зүгээр шууд ер нь гадаадын банк банктай нь бол. Гэтэ одоо нөө нэг Bank of China ороод ирчихсэн штэ. Харин тийм. Одоо гэтээ тийм бас банкчин бас ер нь амар аюултай шүү дээ. Хүмүүс зээл өгөөл тэг зарим хүн төлж чадахгүй ингээд барьцаанд нь юм өгч шүү дээ. Одоо хаан банк чи амар их малтай гэдэг. Харин тий амар их малтай гэж хэлж дээ хаан банк. Малчтын нөө барьцааны малнууд бах тий. Тэгэхэр чин хүмүүс ингээд зурна газар мазраа зөөр барьцаан тавиа шаагаад тэгэл тий. Bank of China гэдэг чинь төрийн банк шүү дээ. Ээж надад тэгжээс аахгүй нөө нэг. А за чи барьж чи мэн барихгүй. Зүгээр ээж надад тэгжээс аахгүй анх нөө нэг яа мал амар их Ягаад юм үнтэй байгаа юм үнтэй байгаа гэдээ асуусан хгүй юм махны хүн ийм их малтай юм гэхэд. Гэтэ ээж зөөр буруу ярьжсэн чинь магадгүй л та зүгээр гэсэн чинь нөгөө нэг <clears throat> амарх нөгөө алчад тэгж малаа зээлэн төгчөөд тэгээд байж. Тэгээд ерөнхөд бол яг ёо малчдыг амирх дэмжих хэрэгтэй гэж хэлээл. Ядаж ядаж мал архилтан хүмүүс ядаж сургалтын хүүхдийн сургалтын төлбөр нь төлбөрийн ядаж хөнгөлдөг ч юм уу нэг тиймэрхүү. Тэгэхгүй бол нэг тиймэр амир мөнгөний хэрэгцээтэй болоод мөнгө олох гээд. Тэг мөнгөний хэрэгтэд хэрэгтэд бол тэгэл малаа зараал тэгэл малаа зөв биш малаа зарахгүй барьцаа өгөөл тэгэл зээл аваа тэргүүрээ төлөл. Тэгэхгүй бол тэгэл. Би нэг дээр үд нэг за хэдэн он юм бэ? 2006 онд нэг <laughs> юу очижсан сонио очижсан байхгүй. Тэгсэн чинь Тэгшээ нэ 7 онд ч юм уу. Тэгсэн чинь аа юу лээ. Одооний ядуу иргэд бол бүр зөв нөө мах мах авч чадахгүй болооч бэлэн гомонгоор хоол идчих ингээл. Тэгсэн чи тэр нэг амар гэр оролын нэг хүнээс сурчлага авсан дээр одоо сүүлд одоо өнөөдөр олз зур нэг гайгүй нэг магтаа хоол идэхэд бол нэг доор хаяж нэг 1200 200 төгрөг төлөх хэрэгтэй юм хэрэгтэй. Тэгжээж нэг магтаа хоол идэх гээд махны үн айгүй өндөр байна. Одоо 1200 төгрөгөөр хоол магтаа хоол идвэл амар хямдхан санагдаж штэ. <laughs> Тэгэхээр бас инфляц бүр ямар амар өссөн юм бэ? Тэр үед яг 1000 би тэр үед бүр яг бодож байсан 1200 төгрөг хоол нэхэр бас бас үнэтэй юм шиг байна шүү гэж бодож таашаа. Тэгээ зарим би бүр таньдаг айлуудыг мэдэн бүр зүгээр бэлэн гоймонгоор л хоолдог Тэр чинь бол зүгээр л нийл хор штэ гэл 150 гуай мөнгө хоолоор өдөр гэрийнхээ хоол юм бол хийж мэдээ. Тэгэл явна. Надаас нэг би нэг хөдөө явж хат нэг ах бас баахан юм ярьжсэн хөтөр. Тэгсэн чинь тэгэл чи одоо ер нь бол амар мөнгө зөнг зарцуулахтаа ер нь хөт бол амар хянжээ. Өдөр болгоо би чам зүр нэг юм зөвлөгөө өгөө. Зүр зөр нэг нэг сар зүгээр ягаад үзэн ингээд ямарваа нэгэн зардал гарангуут байнга тэрхэ бичээл тэмдэглээд байдаг. Яг сармар хэдэн сарын дараа тэрийг ингээд яг бүгдийг тооцоолоод үз. Тэнгуут хэдэн төрөв зарцуулж байгаа шал. Тэгэл чи зүгээр ээж аваагаа бод зүгээр. Ээж аваар чи наад иймэрхүү мөнгө төрөг олох гэж зүгээр ямар их зүдэрч яваа байлаа гэл. Тэгэхэд одоо яг наад мөнгө чинь олох гэж зүгээр гэр одоо зүгээр зах дээр нэг жоох хөх зүгээр өдөржингөө груш хийгээл бүр хэдэн сар ингэж груш хийж байгаа. Наадах шиг чинь мөнгө чинь олж байна. Тэгэл энэ мөнгөөрөө нэг өдөрт нэг 500 тэр үчиг нэг 600 700 л талах. Нэг талах аваад тэгэл гэр бүлтэй аваа чинь Тэнгуут нэг томд нэг талах чинь баг тэр өдөртөө бол баг 5 оны хоол болж байгаа болж байгаа. Амар одоо нэг амар амьдралын юм яриа шаа. Шууд эдийн засгийн тийм ба ш. Би тэр өдөнд жоох хөхд юу ч ойл. Зүгээр Xbox одоош байгаа. <laughs> Тамирагийн Xbox-ыг тоглох гэж их очдөг байсан шүү. Аах чи PlayStation 3 эс тээ. 360 хуйлаа байсан шнэ. Яа ста. Пимп шаасан шүү. Би бүр ямар яж хат нүн <laughs> ямар худлаа хэстэйсэн бэ. Хойлынгийнх нь амар зургийг авснаа Хойлонг нь my best friends гэж ингэ шээ. PS3 Xbox яриа тий. Хэдэн онд илүү тэр чинь? Мм 2008 тийм л хөө. Гараад нэг нэг удааг бол гараад нэг жил мэл болж байсан баг. Тэгсэн амраа надаа өөрийнхөө Wii-гээ зарах гашаа. Чи тэгэл миний Wii-г авчвал чиний бүр next generation нэг юу collection-ыг бүрдлээ шүү дээ. <laughs> Яг монополийн газар зарах гэж байгаа юм шиг тийм. Чи газраа яг нийлүүллээ шүү дээ. Хүрдлээ шүү дээ. Тэр горыг бүрдүүлэн нэг ашиг байхгүй тийм шүү дээ. Өчтөө надаа яг хуйла байгаагүй юм байна. Зүгээр тэр үчин Xbox нугаас эвдэрсэн байсан шүү дээ. Би зөв эвдэрхий Xbox тавьснаа хажууд нь PlayStation 3 тавингатаа my bad хойлоо амир ажилд хойлонгийн тоглолт юм шиг жагаа. Нэгэн зөвөр өгцсөн цогцсон гэдэг шиг юм дээ. Дэлгээ нөгөө нэг э, юу лээ? FIFA танаа тоглосноо бүр яг Xbox 360 төрлөө. Анх тоглосонд нэр чинь бас яг анх нь бол бүр амар график тавьсан шүү дээ гэсэн чинь. Энд чинь зүгээр амьдрал л шүү дээ. Зүр харалтын зургатар энэ зүр амар хүмүүс зүмгээд хөлмө тоглож байгаа юм шиг харагдаж байгаа гэж. <laughs> Тэр дэйг чи анх яг next generation гарч ирсэн те. Яг <laughs> шинэ консолууд. Тий. Тэр нөгөө нэг тоглоом сэтлүүд идэг гэсэн шүү дээ нэг DVD-тэй ирдэг тэр мэрийн бүр амар үздэг байсан шүү дээ. Юу лээ? Ямар сэтгүүл үү? Харин мэдхгүй нээр Орс сэтгүүл байсан юм аа. Аа тийм тийм. Бас нэг Монгол байсан шүү дээ. Game World гээд Rocket Bay төрөд гаргадаг гэсэн гэнтэй. Батаж тэглөө. Аа тийм баха. Тийм баха. Тэр Rocket Bay байсан юм. Тийм ба. Тийм. Батал тэгээд шүү дээ. Rock нөө нэг тийм PC ажил Extreme л юу лээ? Уга Storm. Storm гэ PC гэдэг гэсэн санаж байна. Тийм PC тэгээд тэр тэрийг ажилуулдаг гэсэн юм шиг лээ. Би хаанаас уншлаа? Ихтлгүүрийн наанууд гэсэн мөн үү? Ихтлгүүртээ ойрхон байдаг гэсэн үү? Storm гэж байдаг гэсэн. Тэгээд тэрийг ажиллуулж ажиллуулаа. Тэгээд нөө нэг тийм нөө тоглоомын бүр нэвтрүүлэг гаргадаг гэсэн юм шиг л шүү дээ. Тэнгүүтээ бас тийм юм уу. Тэгээд тэр бол яг миний тийм интернетгүй үеинд хүүхдүүдийн бол гол бүр яг мэдээллийн их үүсвэр шатдаг гэсэн тийм. Угаасаа тэгэл тэр үед чи интернет нэгсэн орж ирээгүй шүү дээ шинэ гарч байгаа тоглоом моглоонуудыг яг мэдээл мэдчихэж байгаа л. Тэгэл плакатын бүр ханаараа дүүрэн гейм орлтын плакатнууд. Гэтэ плакат нь бүр яг бүр яг үнэхээр яг аим шат байсан. Реалч реалч хүн. Тий. Өрөөгөө чимээш. Тэгээ би плакат арч бүр саадаг байсан чимсэн. Ямар тоглоом? World of Warcraft нэг юм амар секси эльф мэлний тийм. <laughs> Юу лээ. Би тийм зург байсан аахгүй. Мэдээ хөхтүүд цаасан болт гэдэг гэсэн. Би тэрийг үл тэгэл байгалаар саадаг гэсэн гэж. Нэг юу. Тэгэл нэтгүй хүүхдүүд ч тэгэл өөр юу харсаах юм бэ те. Би MTV-гийн видео клипийг барсаадаг гэсэн юм чи. Та өөрхий зөөл олж байгаа юм л харна шүү дээ. Гэтэ ер нь бол нээрэнгээс яг тийм шүү ер нь бол. Гэтэ энийг хүмүүс сонсоод амар инээж байна. Гэтэ ярина л тэгэл нэт мэдхгүй хүмүүс ч угаасаа нэг тэгэл олж байгаа юм даа л яг санаа шүү дээ. Тий нэг юм уут гэдэг ус аахгүй юу? Уутных нь ингээд зурган дээр нь эмхтөний нүүр би тэр нүрээр үнсч мүс шаадаг байсан шүү дээ. Яалтаа <laughs> ямар уут, юуны уут юм? Мэдхгүй зүгээр л юм жижигхэн уут. Зурган дээр дэлгүүр дэлгүүрийн тороо. Тийм баха мэдхгүй нүрийн продакт ч юм уу? Нүрийн бүтээгдэхүүн ч юм уу? Тэгээд л үнсэлтээ шаашдаг гэсэн. Тийм. Зурган зурган угаасаа эмхтөний зураг авч ингээ өөрөө чинь нүртэйг адилхан. Гон шаадаг л хэсэж шүү дээ. Мэж баг ахтай зүгээр л нэг Үзрийн хатныг бандаашнтай хийдэг гэдэг. <laughs> Зүгээр л яг эмхтэй зүгээр ямар нэгэн эмхтэй юм бандаашнтай хийгээш. Хана дээр хана дээр санаж нэг амар нэг дахиад амар гэдэг хэлчих юм аа. Нэг айгүй <laughs> зүгээр нэг э, юу л нэг порно хүзэр өгдөг гэсэн санаж байна. А тий. Дотроо бүр үнэн ширүүн ширүүн зурагтай. Оги анги дээр авчирсан байдаг. Би яг тэр оги мөн авчирсан гэхгүй ладу манай анги нэг хүүхэд л юу авчирсан. Би зөв уран даарсан ч бүр бүр зүг гайхсан шүү дүр. <laughs> Тэн дээр яг бүр ингээд яг алруу нэг бов орж морцсон яг тийм акшн гэдэг. Тийм. Шууд зур бомоо гарц. Би тэр тэрнээс өмнө бараг бараг яг бов бараг харж байгаа хөө. Зүгээр рент рент тв дээр чи нэг эротик кино гардаг гэсэн шүү дээ. Тэрнээхтэй яг боо гарахгүй зөв эмхтэн хүн шаардлан эрэгтэй найраа шаардлан ерөөсөө хөх нь гарч мараа шаагаад. Хөх тэгээд яг яг тийм нэвтэрж байгаа юм гараг. Тийм ерөөс нэвшэрхэ гарахгүй зүгээр хөдлөөл өгдөг гэсэн эрэгтэн. Гэхдээ тэрий чинь угаасаа яг жинхнээсээ угаасаа яг яг шаалцч <laughs> тэр хоёр яг шаалцч идэг гэсэн шүү дээ. Зүгээр эрэгтэй мөртөнд урт муртаа ингээд нэг юм барьсан тэгээд хотлоо наалтчаа зүгээр хөдлөөд өгдөг юм гэдэг. Тиймэрхэн барьдсан. Тэр үнэн ч юм уу зүгээр тэнийг энэ тест яах ч тийм Уу яг тэгэл арай soft soft core porn. Тэр ч бас хүмүүс зөв тэр хоёрын зүгээр яг зүр жихнээс шаалтчихвэл тэгсэн мөртлөө яг боовыг гаргахгүй. Тийм бас тэгж байна. Гэтэ эмхтэн зүгээр л юм тий. Тийм юм хийнэ гэж. Тэр үед ч бол тэр тэрийг 10 тэр чинь бас баг цорын ганц байдаг яг зургатар гардаг юм байна шүү дээ. Хүлээж бүр яг унтахгүй хүлээж байгаа шөнийн гороос. Тийм Монгол болохоор Азиулт нэг эрт гараад байдаг гэсэн юм байна 10 10 үед. Тийм үү? Тийм. Чи аль ямар кабел байсан? Рен ТВ. Тиймэр байсан. Тиймэр байсан. Тэгсэн чинь манайх сансар байсан. Тэгсэн чинь маа нэг орц сурдаг найз заяа баг шүний шүний 3 хүртэл бүр унтахгүй хүлээж хүлээж тэрийг гарангад хэрэг хүлээдэг гэсэн. Манад яг 3 цаг гарчих тий. Зэндийг нэг сайжсан шин тий шүн нүрт дана шүн л хүлээдэг гэсэн шүү дээ. Яг тийм хоёр тий тэр хүртэл гэж. Гэтэ та нар одоо боддог интернетийн ачаар бүр мангар их юм хүмүүс бүр бүр байнгын холбоотой болцсон тий одоо одоо бол нэг годомжинд юм юм болонгоо тэгэл тэр хавьд нь уцтай явж байгаа хүмүүс бол уцсанд нь бүгдэнд нь камер байгаа тэрийг шууд ингээл бичээл тий орыг шууд 3G-гэр ч юм уу тий Wi-Fi Wi-Fi ер шууд апплод хийгээл бүр бүх юм шууд мэдээлэл мэдээллийг бүр шууд авдаг болоо шээс. Амар өөрчлөлт Өмнө нь бол ерөөсө тийм байгаагүй шүү дээ. Зүгээр хүн болгон одоо ер нь хүмүүс баг яг го мессенжер ашиглахаа болчлоо те. Facebook чат бүр яг тустай яг мессенж шээс. Тийм. Зүгээр ширээнээс түлхээ шээс те. Яг го мессенжер. Ажилгүй болгоо шээс. Одоо лааз өшөглөө явж шүү дээ. Яг л нэг бизнес арай нэг сайн бизнес нөө бизнесээ зураг дарж байгаа шиг те одоо л яг бүр шодрог өрсөлдөөн байгаа шүү дээ. Хүмүүсийн яг ашиглаж байгаа юм л нөө сонингийн бизнесийг чинь бүр интернет бүр чикен баг зур амар дарсан гэж би яг одоо мартчихжээ. Нэг маркетинг хичээлээр тиймэрхүү юм заажсан. <coughs> Чи баг <laughs> баг орлого марлог бүр амар буурулсан байл шүү дээ. Тийш тий. Бас мангарах цаас юм жоох тий. Тийм би нэг нэвтрүүлэг үзсэн чинь нэг порнод яриадсан аахгүй. Нэг нэг кайсам жиг нэвтрүүлэг гэсэн чинь одоо порно магазины бизнес бараг бүр амар э, бүр дахиад амар гэлчин маяа. Зүгээр айгүй юу доошо хонж байгаа. <laughs> Зүгээр унаад байгаа гэж мярц шүү дээ. Тэгсэн чинь харин DVD порногийн бизнес бол одоо хүртэл нэлээд байгаа. Зургатаар хүмүүс айгүйхаас үздэг тийм. Гэтэ интернет бол бүр зинк бар бүх юм эзэлж ингэжл. Тэгэн шүү дээ. Хүмүүс бол өнгөө порно үзэл дуусаал тэгэл Тэ газ саачаал тэгэл дуусан. Витамин энэ дээр дараад байх. Одоо бүр аль олон олон юу болж олон бүр нэг тийм янз бүрийн сонголттой болцсон те. Би одоо нэг порно одоо нэг саалтан дээр нэг дор айс нэг 3 4 порно өөр порно яг ингэж сольж агаад бүр явуулаа шагаад жоохон уйдан гуташаад өөр юм хайгал тэр хоорондоо яг боо боо ирч тэр дарыг хайж идэг шээс. Тэгмэд оруулаад <laughs> Яг тийм болцсон те. Одоо нэг жирийн уйдгартай порно морно голдог болцсон шүү дээ. Баг ах чинь бистэ нэг олдсон юмн дээр л бүр баярлдаг байсан шүү дээ. Яа тийм шүү. Анх та нарыг хэддэдээ порно үзчихсэн бэ? Яг анхны порноо санаж байна. Яг тийм яг эротик кинолыг тэр гэсэн. Яг порно бол зур маа найз зур гинт би бүр гайхсан шүү зүгээр. Нөгөө нэг эртний очиод зур компьютер тоглож муулчихсан гинт Бүр амар порн давчдаг шээц. Гэтэ сая порнонд орол амар гэдэг хэлэх хэрэгтэйсэн шүү. Гэж байгаа. Ямар Мен ч нэг нэг сонио аав нэг юм байшинд нэг нэг мөрөөс واخхой. Шкаф мафнес нэг юм сонио видео юм кассетнууд байсан. Тэгэл нөө VHS тоглоогч руу хийсэн чинь шууд порно байсан шүү дээ. <laughs> Амар юм амар юм өстэй боомоо. <laughs> Бүр олцгүй. Яг олцгүй. Приставкны боорно шүү дээ. Харин дээ. Пристаникийн бүр тийм юу гэдэг шээ. Чатаник порно мор. Чатаник нөгөө нэг ёо ёо. Тийм тийм. Юу гэдэг лээ? Кино гэж. Промо гэдэг л юу гэдэг лээ? Пароди. Пароди. Пароди. Порно пароди. Энэ яг одоо тиймэрхүү зөндөө болсон тийм Бүр амар алдартай ямар нэгэн болонго тэрнийх нь порно гэдэг. Мен мен блэкийн порно гэдэг. Аватар порно шат тест. Нүүлээ хой хой. Attack on Titan-ы порно байдаг шүү дээ. Шаалта. Тий. Манга нь юу? Үгүй аниме нь тийм байд. Тэгээ хүмүүс тоглолцсон. Тэгэхээр Наруто Маруто бол байж л таараа гэж. Тий. Гэтэ Наруто Наруто яг хөө тэр аниме байдаг. Тэгэхээр би кино мэдэхгүй юм байна гэж. Аа. <laughs> Тэр чи юу вэ? Rule Rule 23 билүү нэ нэг тиймэрхүү юм байдаг. Rule 34. Аа тий 34 тийм аа. 34 чи хүйсийн өөрчлөлт өглөө. Үгүй. Үгүй. Зүгээр л нэг тийм амьд бол тийм эротик биш юмнуудыг эротик болгоод байдаг шүү дээ. Одоо жишээ нь нэг Нарутогийн хоёр эрэгтэй эмэгтэй нь секст жагаа маягаар тийм зорж марцсан. Аа бүх юмыг тийм эротик болгодог тийм нэг юм. Монголоор Монголын одоо интернет орж байгаа ихэнх хүмүүсийг ямар ямар сайт интернетийн одоо вебсайт эднэр те зүгээр нэг мэдээний вебсайт эднэр гэдэг шүү дээ янз бүрийн тийм юмнууд бас амар нөлөөтэй болцсон юм шиг одоо бүр app map та болцсон те одоо яг мэдээлэл авж байгаа юмнууд нь тэрл биш тэгэхээр бас ер нь аюулт шүү гэдэг юм яхуу амар яхуу цэг.com амар нөлөөлдөж мэдээ дээр бол хаяа нөө хичээмжлэлтэй холбоотой ч юм уу нэг тийм орчлон морчлол ч юм тийм үзтэй ингээ явхаар ордон шүү те. Тэгээ оронгууд ингээ яг хедлайн дээр нь ингээд яг бичээстэй байдаг шүү. Яг юу юу болж байгаа юм. Тэнээс харахад л ер нь тэгэл болчтой шүү. Тэгтээ өвчин дандаа Америкт холбоотой байдаг л та гэж. <laughs> Тийм. Америкийн мэдээ яг тэгэл дэлхийн мэдээлэлтэй те. Монголын тухайн мэдээлэл одоо үзэнгөт ерөөсө дандаа нэг новшийн улс төр шатсан. Тэр бүгд би би нэг үзээ. Энэ тэгжээ, тэр нь тийм амжээ гэлээ. Тэр молигджээ. Монгол тэгж зү дандаа нэг хямраасан мэт энэ. Гэтэ тэгэл бодит байдал дээр бас л яг тэгж бас. Гэтэ тэр бол яг ингэж олон нийт тийм муу мэдээ ингэж тарах чинь хүмүүсийн одоо моралыг бүр амар унган штэ. Нэр энэ энэ ингэж аамч би бас ингэ нэг ингэ Тэгэл тий. Одоо За яг тэр чинь сөрхий юм шиг. Итгэл найдварын бууруулж байгаа шүү дээ. Тий. Социализмын үед л э, пропаганда дандаа тийм тий амар юу байсан юм шиг үлээ тий. Сайн уу? Одоо үгүй зүгээр дандаа хүмүүсийг одоо хамтдаа зүтгэх юм утгий те. Ажлын юм ажлын. Одоо хамтдаа бүтээ юм утгий гэсэн нэг тийм хүмүүсийг жоохон урам зориг маягийн. Гэхдээ бас жоохон пропаганда. Нөө нэг саяхан нөө өчтөрийн нэг нэг э, шудраг юм шиг их оронч э, бат толгой дэмжиг нэг нэг бас нэг пэйж өгдөн шүү дээ. А тийм. Тэрэн дээр нэг яг тэр үеийнхэн тэр үеийн э, бослогын зургийг тавьчихсан чинь бүр э, хүмүүс нэр ямар итгэвтэйсэн бэ тэр үедээ. Шо бөөнөр ингээл босоод зүгээр ингээл бөөн бичиг мчиг орцсон. Огцор мохцор амлалтандаа хүрдгүү улсын хөрлөн гүшин угас байж яад юм аа тийм бүр аа э, зүр зөндөө хүмүүс тэгээд гудамжаар бүр алхаж байгаа тийм парад чиг тийм бослон өдр болт өгсөн бэл шүү дээ. Төв замыг зүгээр ингээд төв замаар дүүрэн хүмүүс алхаад доо. Тийм тэр үеийн улсарчид бол одооных шиг тийм новшийн баг яг үндэ бол хийгээгүй л байгаа шүү дээ. Одоо ч бүр зур ой толгоон болгох зур үнгүү Зүр ямар ч чарж <laughs> марк юу ч гэх дээрээс нь бүр зүр Монголда бүр алгаталтайгаар зүр гадаад ингэж өгч юм өгөөд бүр бүр хэд дахин бүр новшин юмнууд хийж явах тэгэл <laughs> бас монголчууд нэр нь фейсбүүкээр тэгэл муулал те. Өөр интернет сайтаар муулал. Хөдөлгөөн ч юм уу нэг те. Нэг тийм одоо яг тийм олигархууд ингээд бүр эзэлсэн тийм улс орнууд нэг хоёрхан хоёрхан тийм одоо сонголт өгд юм л да. Сонголт чинь хоёрхан зам байдаг. Нэг бол ингээ бүр олигархууд нь бүр амар ихсээд бүр ингээ нэг баян ядуугийн ялгаа нь бүр амар ихсэнгүүт ядуу хүмүүсүүд нь те шууд бослог гаргаад ингээд олигархуудтайгаа бүр унгат юм байна л да. Эсвэл олигархууд нь илүү хүчрхэгжээд бүр амар тийм дарангууллын тийм засгийн дарангууллын тийм төр нь амар дарангуулдаг болоод зөвхөн олигархуудад үйлчлдэг болоод тэгээ ард иргэд нь одоо төрн бүр ингээд амар тийм бүр одоо илүү тийм дарангуул юм болж эхэлдэг. Манайх одоо яг яах юм байгаа яг энэ яг тийм бол нэг нэг critical point critical point дээр бараг ирсэн байгаа хэрэгтэй яг яг бүр нөө төвшөндөө яг яач магадгүй гэсэн зүгээр амар шодрогл болох хэрэгтэй баг шодрох ч юм одоо зүгээр хүн болгонд боломж олддог те хүн болгон зүгээр яг шодрагаар амьдрах боломжтой болох хэрэгтэй баг шударгаар амжирах амжирах боломжгүй юмнууд биш те. Цалин баг тэгэл заавалч одоо те. Нэг жоохон юм экстра юм хийх хэрэгтэй болж шээ. Хүнснийх нь үн тэгэл жил жил болгон л тэгэл амар өсчээд өгөө. Бүх юм үнэтэй бол цалин ерөөс нэмэгддэггүй. За яг тэр нь жоохон тэгэл одоо мань зөөр шууд хэлэх зөөр ингээл гайгүй хүмүүст нэг ингээд нэг нөлөөлөхгүй байгаа ш нь сөрхий. За яг нохны давшин лагал. Гэтэ яг энэ яг бүр ихэнх одоо амар гэр бол энтер гэр бол энтерт амьдарч байгаа хүмүүст бол зүр амар зүр айгүй хүн цөхөлт болж байгаа шүү дээ. Зүгээр л нэг будаа будаа гурил махны мах сүүг тэдний үн талх тэдний үн одоо ингээл нэг 50 60 төгрөгөөр мөр өргөсчин гутал бүр шаалта ёо гэлт амар том айгүй том цөхөлт болж байгаа шүү дээ. Та нар тэр санаж байгаа нэг автобусны үн 300 гэдэг 350 болгочихсон шүү дээ тий. Тэгэхэд бүр амар яасан шүү дээ нэг Тийм тэр юуны хүлэн юу ч гэсэн ард иргэдийн бүр бослог болоод бүр жагсч юмсаад бүр амар юм болоод тэгсээр хагаад тэгээ чадаагүй шүү дээ. Тэнгүүд тэгээд арай жоохон намцсныхан дараа гинт 400 болол 500 болсон. Тэр нь улс орны новшин бодлого толготоор яг яг хүмүүсийн бүр ингээл амар яг ингээл наадам аадам дараа хүмүүс ингээд одоо ингээл наригж баригж штэ тэ айгу амар сайхан яг тайшурж ахт яг тэр үед айгу новшин хууль мөл ингээ баталчт юм байл штэ. Саяхан 100 нөгөө нэг тэр нэг Газар хууль. Тэр газар хуулийг баталсан шүү дээ. Тэр наадмын үеэр батлаагүй шүү дээ. Яг батан болгох. Яг тэр батлсан байж датан болгосон л да. Гэтэл бүр зэрэг лалрын яаж тийм стандар Монголд ингэ байгаад байдаг юм аа тий. Гэтэ ямар азар гяс яг тэр үед нь гэж яасан. Гэтэ яг тэрний арай өөр хууль арай нэг өөр болгоцсон байсан хаа нэг. Суглаа муглаар хождог ч юм мэдэхгүй. Гэтэ за яг тийм болоо. Тий хэдүүлээ ярьцсан шүү дээ. Ярьцсан л да. Маа багш игээд яриад шүү дээ хүй зүгээр танил мэдрэмжийг сонсох болгон нэг л юм яриад шагаад. Гэтэ тэгэл хэвээр ер нь шитгэж. Тийм л тээ. Монголын баг одоо баг хүмүүсийн яригдж байгаа топ сэдв шашсан те. Улс төр, улс төрийн новшин байдал. Яг яг бүр хүн болгон тэгэл би зөв зургатаа харангуут л айл бүр сэр хэрэг муулж ин одоо ард үрдийн амьдрал хэцүүдж ийн гэл маний ч гэсэн гэдэг те. Маний ч гэсэн яг энийг ярьж байгаагаараа хүмүүс та стресс шааж байгаа шүү дээ. Стресс яхаас өмнө гэхдээ тэгэл бас зөв яг үнэн л юм чинь тийм шээ. Тийм. Тийм болохоор бас арай жоохон өөр юм даа анхаарахдаг ч юм уу те. Тэгээс нэг яг бүгд бүр ингээд яахан цаашийн те бүр энийг ингээд мэдхгүй юм шиг ингээд дүнхүү царайлахын цаашийн. Гэтэ бид нэр ингээд ийм юмд ингээд жишээ нь одоо ингээд Facebook руу оронгуутл ингээд хүмүүсийн бухимдсан тийм одоо тийм ямар зүгээр л нэг манай нэг фейсбукийн нэг найз яатсан мэддэг шатсан уулзуур дээр ингээд нэг улаан улаан гэрэл асцсан байсан чи яг автобус орж ирээд автобус ингээд ороод шууд ингээд уулзуур таглаа зогссон юм байна л да. Гэсэн чи тэрнийхэн зургийг аавн гота муу мал малнууд малнууд эдгээр гэлбэр амар тавьсан. Э, тэр бол яг надад бол нэг тийм үр өгөөжгүй байхгүй тий. Би тэрийг харлаа гэд миний одоо тий надад ямар ч тийм ашиггүй мэдээлэл байхгүй. Нэг тийм мдэггүй байсан дээр байгаа шүү дээ тийм юм. Гэтэ тийм харахаар бүр ялч чамаар уур үрдэг те. Тэгэхээр тэр уур үрж ийн гэдэг чинь бас л манидийн ингээд бид нэр ингээд тэр энергийг зүгээр нь уурлахад зарцуулсан байгаа хэвээр өөр юмд. Гэтэ хэр нь бол ямар нэг юм гээд хоёр талаас нарангуут тийхөө уур урж байгаа ч гэсэн тэгэл манайд могоч гэсэн тэгээ тэр яг орсон автобусны үнд нэрэ муух одоо юу хин дэ гэж Тэр автобусны хүн яг өөрөө яг яасан хүн өөрөө харах юм бол яг жоохон жоохон зүгтгэж бол зүгтгэж өөрөө хараад л яг өөрийгөө зур. Гэтэ тэр айгу амар жоохон тох. Жоохон тохиолдох хүн бол айгу жоохон жоохон л гэх юм уу. Тэ өөрөө харах хүн. Өөрөө харах. Харах харах өөрөө харах боломж гэх юм уу. Одоо магадлал гэх юм уу да. Өөрийнхөө хийж байгаа ямиг. Тийм тийм тийм. Яг тэр автобус ойлгох гэж. Тийм тийм. Гэтэ зур э, яг өөрөө харах юм бол тэгэл амар э, айгу ойлгож болох гэх юм уу те. Тэр нэг мэдсэн гэж бодох юм бол өгш байхгүй. Тэр автобусны өмнө одоо тэр хүний фейсбુકийн найз нь биш байлгүй дээ. Тийм тийм тийм. Тэсэн ч яг өөрийг нь хартлан шеэрлсэн мэт. Хүм байш. Зур шүм болго шеэрлэж байгаа те. Өөр хараад ичтэл шеэрх. Тэгээ тийм ингээд яг ч бас би зүгээр л э, яг тиймэрхүү юм ингээд бүр мэдгүй юм шиг те мэдмээргүй байгаа бол биш л те мэдж байгаа гэхдээ ингээд тэр чаг өдөр тутмын амьдралд нэг тийм Яг хөө тийм тийм зүрхийн хэрэг байхгүй ууц. Одоо жишээ би нэг гоён бодож исэн бол тий гинт нэг амар хөл мүлэн ингээ бүр идэнд баригдж мэрэгдсэн нэг хөвгт энэ хүүд туслаараа маслаараа би тэр хөвгтийг өрөвдөө шаачт. Тэгсэн мөртлөө би ямар ч мөнгө өгөхгүй гэдэг одоо яг тэр залхуу өрөдөг шүү. Тэгэл чи тийм марсагаад дараа тэгэл хэсэг хугацаа тэгэл тэр хөвгтийг бодно ш тий Үгүй тэгэл өөр юм хараад мартдаг шүү дээ. Тэг хамгийн фэйсбүүкийн гол юм тэр байхгүй. Зүгээр асуудал зүгээр уурлангуудаа тэгэл мартчих. Үгүй би бодоо шааш тийм авста. Тэг чи мөнгө өгдөг үү? Үгүй гүйлдээд тэгээ би дандаа боддог болохоо би тэг бүх юм дандаа блоклт байхгүй шүү. Гэтэ тиймэрхүү юм бол Тамира Ус нь гоожоод урсаад байна уу? Усын нөө дээшгээ жоохон ингээд буцаагаад яцнаа ч манай нойлын асуудал нь Ус нь орсон шага. Би сая шээсэн штэ. Тэрнээс хойш ингээ урсаал байгаа юм ш. Тайра ус нэрээ. Маргач яаж цэвэр усаараа нойлох усыг татсан штэ. Тийм. Чандам нэрдэнлүүгээ бид нэр баадан штэ. Тэ бус орнуудлаг бохир ус ашиглаж байдаг шээс тэ. Тийм лөө. Тийм үү? Тийм штэ. Ямар тэнэг юм та. Яагаад бохир ус ашигладаг юм бэ? Маа зүгээр л зүгээр юухтаа уух гэсэн уусаа тий. Тэр юм ингээ ялгаж салагддаг шүү. Тий, яа салгаж шүү. Шууд тэр чигээр нь ашиглал тэр нэж зүгээр ууж болохоор уусан шүү. Одоо Японд бүр нэг 10 жил, баг 15 жил мэл зөндөө олон жилийн өмнө э, ордод хүртэл урсаад тичдэг шүү. Юурэг одоо нөө нэг бак руу бак руу байж. Аа за за. Японд би л 2004 онд Э- ээжийг Японд сурдаг байхад очижээс байхгүй зуны амралтаараа. Тэгээд тэгэхэд бол Японы нөгөө нэг пүнкрүүд нь ингээ ханхад одоо шилийг ийшээ хайдаг ийм хуванцар ийм ундааны савмаа биш тээ. Эднэрийг яг нэг юм руу хайдаг. Яг ингээ очингу тэгэж бүгдийг нь ингээ ялгаж салгаж хайдаг. Одоо зөөр жирийн өөр хогнууд цаасан хог мог ч юм уу тээ. Нэг тэгэж ялгаж хайдаг гэсэн хүмүүс нь угаасаа хогоо яхтаа ч гэсэн бүгдийг нь өөр өөр торонд ингээ анханасаа яг тэгээд ингээ яцдаг. Тэгэхээр ингээд ийм амар одоо зөв тийм тэрийг нь дахин боловсруулж болох те боловсруулж болох юм нь ялгчихж байгаа байхгүй. Хуванцар юм уу ч юм уу шил мэл ч юм уу те. Тэг Монголд болохоор ерөөсө зүгээр л арай ямар тийм ямар ч замбраа өгдөгөх те нэг пүнк рүүд нь бас нэг жоохон өөр өөр нөх мөхтэй болсон шүү дээ те. <laughs> Сонголттой болж болсон. Тэгсэн мөртлөө л одоохон одоохондоо хүмүүс бас яг тэрэнд тийм яг одоо зохицуулалтанд арай дасахгүй байх шүү тий. Нөгөө нэг тийм хогийн савнуудыг харангууд яг доторх нь угаасаа яг баг нийлцсэн байдаг шүү угаасаа. <laughs> Яг зөвөр л худлаа шаа. Хоёр хоёр хоёр өөр нөхтөгцнээ зөвөр хоёлаа нэг юм л орж идэг тий. Нэг л том нөхрөө орж идэг. Тэр нэг нь жоохон тэнд унаал нэг нь энд тундах юм байна шүү тий. <laughs> <laughs> Нэр би яг экологийн хичээл ингээд үзснээс хойш ер нь амар айгүй тэр э, байгаль орсныг хайрлах хэвээр амар ойлгосон зүгээр. Зүгээр ингээл бүр ингээл новш юм хийгээл ахын бол сүулдэ ингээд улаан бохирдод тэгээ бүр бүр хэд дахин новшийн байдлаар орох гэж байгаа тий. Ер нь улс орон морон. Улс орон гэдгээр зөв дэлхийд аяараа тий. Би нэг нэг YouTube дээр нэвчлэг үзэж байхад ингээд усын хүмүүрийг хүмүүс аюу их бохирдуулаад хятад хэдл баг хятад хэдл баг гэж э, хятадууд хятадуудын цэвэр усны нөөцний баг 90% нь бохирдолтой байдаг гэж хэлсэн шүү дээ. 10% нь л яг тийм боломжтой. Тэр одоо үйлдвэр мүйлдвэр тэгэл зүгээр л одоо нэг газар тариална юм бол янз бүр юм тий. Ус руугаа зүгээр зүгээр л нэг ус руугаа бүх хогоо хайчт юм уу тий. Тий хаягдл маягдл. Нар тэр хятадын голуудыг харсан шар мөрөн зүрх. Жигнэсээ зүгээр л булингартай нэг юм угац урсч <laughs> шиг тийм шүү. Тий үхлийн гол молчлоо. Тий ингээ тий тий тэр тэр гол дотор нь л амьд бүр тийм организм нэгч байдгүй тө бүгд үхээд ингээ хөвжидэг гэл. Тийм гол загас монгос байх болцсон уу? Тийм, тийм голтой уус шаадсан биз. Тэгэл угаасаа одоо Монгол руу амар дайраа шаа тий. Монголчууд яг нэрэ цөөхөл байгаа нь бас амар тийм. Одоо зөв Монголын энэ газар нутагт бол амар ашигтай тий. Яг энэ энэ газар дотор яг л хилийн цаана бүр ингээл амар олон сая хүмүүс байгаа шүү дээ. Яг энэ хилийн яг наа нь болохоор ингээм цөөхөн хүн байгаа нь яг энэ байгаль дэлхийг бас э, тий жоохон хамгаалсан ч юм уу онгоноор нь байлгаш. Гэхдээ бид бид нар ч яг нөх хүн ам цөөхөн болохоор нэг тийм бүр тийм амар богтуулж бас чаддгүй л ахалтаа гэж. Гэтэл одоо чадаад байгаа шүү дээ. Одоо хичээгээд байгаа чадах гаш байгаа тий. Уул гол руугаа угаацаа асгаад байгаа шүү дээ. Зүгээр одоо зүгээр хамгийн наадмын шинг бол барилгын компани зүгээр л хол авчирч отоос гаргаж нөгөө юугаа хаягдлаа хайж чадхаа хаяхаас нөө бензинээ зардлаасаа гамнангуудаа зүгээр л ус мус айн айн зүгээр юмруу хасгааш байгаа тий. Зүгээр ямар тэнэг бичиж яхаараа тэгдэг байна гэж. Тэрийг бол бодохгүй шааж байгаа хөх. Нэг бол бодоод амар гимсэж байгаа. Нэг бол зүгээр л бодохгүй зөв мөнгөө л бодож байгаа. Тэг мөнгөө л бодож. Гэтэ жоохон дотор нь сэтгэлэн хэмжилсэн. Аа за заах хэрэгтэй Монголын газар том юм чинь тий. За яах вэ тэгэл одоохондоо бол тэгэл яг одоохондоо бол монголчууд хийж газар та зүрхээ анхаараагүй том газар нутгад болохоор одоохондоо би ингээл зур энэ энэ энэ юг даунтлыг ашиглалаа тий гэж бодож байгаа даа. Чингисийн үе тийм хүмүүсийг зур алдаг байсан. Тэгж оддаг тэгж оддаг баха бэлгээ. Аашаа. Гэхдээ миний л бодлоор зүгээр за зүгээр зүгээр гэдэг шууд аль аль нь л авдаг. Аль аль нь л авдаг. Зарим хүмүүс угаасаа тэгэл гимчил байгаа гэж жоохон. Гэхдээ тэгээ өөрөөсөө асуу. За тэгээ гимсчл байгаа. <laughs> Билгээ өөр нь асуу заяа. Мэтгэл ямар үн тэнийг юм дээр мэтгэлцээд байдаг шээ. <laughs> Тэгтэл нэг та нар өөр Монголын Чингис Чингис хааны киног үзэн үстэй. Тэрэн дээр нэг хүн гол гол дотор хувцас угаацсан чи яач цаазлаа ичдэг лээ. Яга ичдэг лээ. Тэр кинон дээр үү? Тийм, ер нь дээр үед амар усыг бүр өнөхөр яг амар яадаг гэсэн. Усыг зөөр нэг амар хайрладаг ч юм те. Тийм, дотор нэг бохор юм яаж болдгоо бааж хийж болдгоо те. Гэтэл одоо гадаадууд ер нь Америк Америк <laughs> Европ Европууд бол ус мус руу шээн баана зүгээр л янз бүрийн тэр чин тэгэл вирус ш бас хүний ундны усанд. Тийм. Би зүгээр саяхан нэг яг 100 нэг манай ирлийн ард нэг гүүр өдөн штэ. Сэлбхол энэ. Сэлбхолын гүүр. Тэгэл тэнцээ ингээд дүгжирцэн ингээд явж би таксинд явж байсан байхгүй. Тэгсэн чинь яг гүүрэн дээр ингээд явжсэн чинь зөвхөн хоёр хүн зөв гол руу шээжсэн штэ. Шааш. Тэгсэн чинь бүр маань миний урд таксин жолооч бүр энэ хоёр одоо ямар даварцсан хоёр бастаа байг юм хта. Хөөд яага шээгээд байгаа юм бэ? Сонхон анголоо яасан чинь бүр алчих гадаад гэсэн урдаас бүр. Чи шээхэр яачаад байгаа маа чад байгаа. Би шээхэ болоод соёлтой олчонгууд энэ бол сүгчлөө юу те гэж ингэж ууралж муурлаа. Ер нь бол тийм гэж. <laughs> Тэгсэн чинь Гүзөр Монгол хүн байж яага шээгээд байгаа юм шээгээд байгаа юм даа гэж. Зүр маад гэсэн жолооч гэсэн чинь бүр урдаас нь бүр хэрэлдэж мэрэлж. Тэгээд ичгдсэн. За за уучлаарай гэх нэг жоох ахын ахын тэгсэн аахгүй. Тэгэл уршаага ингээ төгсөм донд явчихсан ч зүр дүүн мөр нөө найраж хон дүү дүү залуунд бүр ууралж мурлаа бүр алан малан цонхож аглан маглан гонгото зүр нэг юм том тоосго барьснаа зүр урд нас нөө мэдрэг бүр хайгаад ямар тэнийг хайгаа шаага зүр такси болгоныг ингээ төгсөм донд байгаа юм чи такси нэг таксид харж ирсэн яг бид нар шолонгот ингээ өөр тийш явааш тэр яг юунд уурлаад байгаа юм бол яг яасан гэж зүгээр үнийн хийсэн болохоор тий зүр зүгээр зөв жоохон том зүр бойл мэл өөрт өөрт нь жоохон томорсон л гэж ойлгосон баг л та Тэр нь л орж байгаа. Тийм, тэр нь л орж. Зүгээр нэг үнэн худлаа нэг балмад биш та шаттай нэг юм одоо юу бардам бардам биш тийм өөрөө бүр юу ч биш юм биш те тийм гол руу шээж байгаа биш та гэж тий доромжлуулсан болоо шага тий дор орчихго угаасаа доор байгаа гэж чи зүгээр угаасаа тэнэг тэнэг байж зүгээр тэргээд л тэгээ бүр хайгаач байгаа хайгаашаа зөө тэгж ижсэн яг яг яг биднийг харснаа цонх юу жоо бандаж мадаж үл ягаад би энэ сайлаагүй. Ерөөс тэгэхээр ерөөс цохмоо чаглаагүй. Хагалсан бол тэгэл тагдаа модод бүр асуудал орох байсан баг л та. Гэтэ зүгээр яг тэгэл хүний яг тэгэл хүний бүр оюухан төвшмөр тиймд орсон гэхээр амар зүрх ямар ч талаас нь бодонго тэр хүний буруу байгаа зүгээр л тийм. <laughs> Яалч. Хичнээн тэгэл амьдрал амьдрал нь амар хэцүү мэцүү байлаач гэсэн Уу зөөр нэг тийм ийгэр бараа Өөртөө ч ядаж гараж руу шээлтэй. Жирийн үн шиг. Ятра амрагийн байрны уртлын тэр нэг хашааж гоё шийдэх газар байсан шүү дээ гэж. Үүл катак болдог байсан шүү дээ. Тэр ч нэр үнэхээр гоё шийдэх газар байсан. Би үнэхээр гоё юм. Амар дуртай. Харин би би бүр ингэ шээс өрөөд ингэ шээхтэй би танаа тийш шээдэг байсан шүү дээ. Ойрхон байвал бус газар шинхэр нэг л юу санагдаж байна. <laughs> Уучлаарай нэг агийнхаа. Харин тийм нэг агийнхаа. Энэ нэг энэ танаа тэнд их шээх дуртай хүн бэ. Үнэхээр гоё шат. Тийм. Болооч. Одоо одоо ч тийш очих зүгээр тэр тэр хүн цэвэрл заяа. Цөмөр одоо энэ тамил амьдрал чинь нэвтрүүлэг хийчихэд оч тэр цэвэрлэе за. Тамил <laughs> мэд. Өө би зур усуусан болохоор гэдэг сонсогдчихлаа. Ус ус чиний энэ үсгийг эм үсг шиг сонсогдуулна. Хаяа гэдэг чинь одоо би сонсог. <laughs> За. Байна яа. Аа. Яа мен сингад бас ингээ байрныхаа нөгөө файл escape гэж байдаг шүү дээ. Ямар ч тийм галын гарцсан. Тийм. Галангаас бидний гарцдаг. Тий, бидний шиш байнга шээдэг гэсэн шүү дээ. <laughs> Ямар хуу газар гэдэг вэ? Зүгээр л нөө ямар ч цонх ханаггүй, камергүй зүгээр л юм битүү юм лоош муудаг шат тий. Тэгэл ингээл зөвхөн юм хаалнуудтай орц олонтой холбоотой. Тэгэл тэр тэр нэг шатар бүр хинч явдаг. Тэгэл биелж шорч шээдэг. Ягаад давд нойлгүй байсан? Гэхдээ мэдхгүй би яаж бүү тэгээ дандаа бүр шээсээ алдах га дандаа тийш шээдэг гэсэн юм аа. Яг гэхдээ яг яг гэртээгээ яг ойртол яг ингээд хаалга малга онгойлгох чад хамгийн их бүр шээс үрдэгтэй. Жорлон жорлон харангуут шууд бүр хамаг юм өрөө шаачдаг юм байна бүр яг. Тэслгүй шууд готлаа тайлахгүй бааж байгаа э, шүү. Тэнгэртэй готлтаага баангот арай жоох эвгүй байдаг те. Шоо готлаа тайлаач. Би ард гэж үзэж байгаа. Чи тэгвэл амьдрыг мэдхгүй юм байна. Батаач нь манад багт дана шалтан баадаг байсан шүү дээ. 10 жилд зөөр ингээ 0 мэл нүүдийн нээжтэй те. Тэнгүүд ингээ бүх юм ингээ байхгүй зөө зүр ингэ шалан сууж тэсэх нүүр нь улаацсан. Зөөтэй ямар ч асуудал байгаа шаа. Би яг анх яг батаг яг харж л за яг ирчлээд хүн ийм л яд юм гэж яг яг анх бодчихсон л таа. Ирчлээд яд юм би. Гэхдээ би яг 10 жил гэхдээ би жоохон бахны тим ерөөсө хийдэг байсан хаа би веранда ичч мичдэг гэж. Батагч зүгээр л тоодог биш. Тэг би өөднөө зүгээр өөдөө сарсан бааж л яж идэг шүү зүгээр ингээд тэр чигээр өмхийн үнэртсэн. Би хийж ш тэгэж тэгж л хүмүүний ажиж болоод тахгүй. Хүмүүн харагдаж бүр Сарчин бол бүр амар ичхүүд байж. Тийм штэ. Ингээ нойл бол ингээ шээж мэж ингээ шээхийн өмнө ингээ хажууд хүмүүс ирж мчж штэ. Бид ингээ шээх ингээ ерөөсөн шээж ингээ жоохон удаа шээд штэ. <coughs> Болдгоч юм уу? Ерөөсө чаддгүй. Загсааш. Батажи ой батажи тэгээ энэ энэ яриагаа тэгээ чи сонсож тэгээ жоохон эдит бидит хийх юм уу? Үгүй. А жоохон яоз гэсэн юмсыг хасч мастдаг ч юм уу? Эсвэл зөвшөөд тэр чигээр л апплод чинь үү? Ань тийм нэг хийдэг шүү дээ. Гэтэ үгүй яг энэ бас нэг бодлын амар тийм. За энэ бас нэг бодлын амар тийм transparent ч гэсэн те ингээд яг ингээ байгаагаар л бишдэг ч гэсэн нөгөө бодол бас хүмүүст гэж жоохон сонин сонсдог болоо. Өөдөртэй ч юм уу сонсоход ингээ жоохон хайгийн зүтгэдэг нэг жоохон. Тэ нэг юу яриад байгаа вэ гэдэг чинь. Тэ тэр бол хамаагүй шүү төгшөн. Тэр тоодгүй шүү тийм. Яг яг яны өөр тийм амар мэрэгжлийн яг юу. Үгүй тэ мэрэгжлийн болсон ч гэсэн хамаагүй зөө. <laughs> Хамгийн гол юм нь шүү. Гол юм зөөр манайд ярьж захтай ярианда э, одоо сонирхтой ярианда орцсон Яг тийм яг бид нар ийм ярианда ийм гоё байгаа цагт хүмүүс яг тэрийг яг одоо мэдрэх хэрэггүй. Тэгэхгүй ингээд хүмүүст нэг гоё ойлгох га тэр хүмүүсийг бодцохоор бас тийм бас тийм ачаа болоо ш нэг ачаа болоо болоо. <laughs> Ямар нэг юм ингээд өөрийгөө цэгнэ шаач. Баригдал тийм лимитэд болоо ш. Өөрийгөө хайрцаглал. <laughs> Хайр цаглааш. Хайр цагнаасаа жоохон гар сэтгэл. <laughs> Тэгээ вирус эдрийг ойлгочихсон. Яаж харьсан шийсээ гарч идэх юм ч утаа шүү. Юу аа? Хайрцаг дотор байгаа юм бол яаж гарах юм? Би одоо боддог юмнаас өөр юу бодож олох вэ? Юу айд гэж бод. Боддог юмнаас өөр юм бодох хэрэгтэй шүү. Гү зүгээр тийм өстэй. Яаж биш юм бодох юм? Аашс. Чадахгүй шүү. Нэ нэ нэ нэ. За тэгвэл сенс яа яа тэдийг ярьчих. Тэ гоё шатсан. Би ста Өвд гिचгтэй дээ гэж. Тамира зүрл гिचгдсэн. Тамирас нэг бодид явдаг хта зөөр маний тийм булчин барай шахаад дтгстэй өөрч ирчээ. Өөрийг нь өөрийг нь бариагууд ерөөсөө бариултгүй дээ. Тийм манидыг барих ч гэсэн. Манидыг барих туртай ш. Яагаад гэдгээс мэдэхгүй их ш. Тэр манидыг чамаас илүү байна уу гэж үддэг гэсэн юм уу? За илүү гарчч байна надаас. Үгүй ээ нэг тийм биш ахаа. <laughs> Яг жоохон тийм байдаг сох. Гэхдээ тэрнээсээ илүү зур та нарыг хэр байна мөрэн гэдэг. Тэргийш. Харин тийм чеклэш байгаа. Тийм өөртөө харьцуулааш. Аа <laughs> чеклэш. Би уухгүй. Харьцуулж л байгаа шүү дээ. Танил боломжтой тэгцээсэн те. Нэг хүн. Йоо та нар ма ажилгүй гараад өөр юм хийгээч. Юу вэ? <laughs> Наа ядаж явах надад хараалаа гэсэн чи доороо зүгээр танил боломж. Унжи гэж. Зүр яа. Зиндэг явсан нартай цоорхо шийдэж. Бас. Цоорхо явсан нарыг. Ой, хөөе, цоорхо байна уу хөөе? Цоорхо байна уу хөөе? Хардаа. Өнөөдөр харин ганц гайгүй амсамсан. Аа. Яг мэдээд ирмсэн байна. Аа, чигш. Яасан гэнэ танил мэдрэмж сая ярьж байгаа гөө зөв нэг хүн доор ноор ууралцсан шүү дээ. Нэг ууралж штэ зүгээр л. Гэхдээ заримдаа нэг тэгдэгтэй ингээд одоо гард мардын ингээд нэг гард мардын клип юм дээр тэ анх нэг нэг юм дээр ийм юм хийж байгаа орон зүгээр уулс орондоо хэрэгтэй юм хийгээч юм хийгээч гэж. Тэр хүмүүс ч гэсэн тэр хүмүүсд нээр уулс орондоо хэрэгтэй юм хийж идэг хүмүүс яасан дээр. Аварч аварааш. Өөртөө зөв коммент очиж идэг. Эдийн засаг масах сайжруулах хэвээр юм аа. Алтан юм алтан юм буудаж алдаг хүмүүс юм ааши. Шаха. Шаха. Удлаа удлаа. Сая зур бид гэдэг зур алтан юм зур хүн болгон муулдаг болохоор л гэсэн шүү гэж. Биш тэр нөө нэг гардин тэр нөө нэг өнөөдөр уун гэдэг тэр нэг одоо шүү дээ. Тэрэн дээр бүр хейт бүр амар шаадаг те. Би бас үр үзээ одоо шаа. Тийм бүр ямар ч утгагүй үзээд шаа. Гэтэ Яг тэ тэр хүмүүс чинь тэгж л хард. Тэгж л ойлгох. Одоо нөө улс ород хүн бол амар архинд орж мараа архичд зур гадар зөндөө болохоор тэрэн дээр нэмэрлж чинь нэмэрлж чинь гэж бодвол. Манайд одоо гардыг мэддэг шиг тэд нар мэдэхгүй шүү дээ. Зүгээр л нэг өөр хүн танихгүй хүн гэж бодчих. Одоо нэр их толгойч яг тэгэн шүү дээ нэрээ. Яг нөгөө нэг манайд нөгөө нэг яргуу загас масгийн ямар мангар встав гэж боддог байсан шүү. Яргуу загас. Яргаа загас. Яргаа загас. Яргуу. Яр яр байхгүй зарах шиг. Зөндөө бэлгээд яргүй. Үгүй наа чаг нөө яргүй массаж шиг. Андуурцаа. Яргүй массаж. Гэтэ наад л амар манган санагддаг шүү дээ. Яргаа заас магас. Наад яа гэж мангасдаг юм бэ? Яг тэгэл тийм ойлгохоор ойлгохооргүй л байсан. Тэг өөрийнхөө өөрийнхөө яг тийм бүр яг л тийм л байсан юм байдаг. Чамд яг ойлгохдохгүй байсан. Ямаас ойлгох гэж ойлгох гэж юм шиг ойлгох гэж хүсэхгүй шууд үгүйсгэл үү те. Эсвэл Манай зарим юм тэгдэж штэ. Хүн чинь тэгэл угаасаа яг өөрийнхөө л өнцгөөс харж байгаа юм ч тий. Гэтэ бүр хитрхи хаагдмал хүмүүс гэдэг л та. Юмд юу ч ойлгох хүсдэггүй юу? Юм бол нь хейтерлэх хэсдэг үг шээ. Ит э, мэдхгүй одоо. Тийм их хүмүүс одоо яаж мэдэрдэг юм бэл? Одоо ингэ л нэг Тэгэхгүй нэг амар архимар хуугаал явууддаг хүмүүс эд штэ. Тэгэл ингээл яг өөрийнхөө яг тийм тэнэг авируудыг ерөөс э, тийм анзаардгүй ч гэдэм те. Нэг тийм мэдрэмжгүй ч юм уу те. Яг өөрийнхөө л байгаа л үснээрээ л ажилладаг. Тийм байгаа нь байгаа нь л тийм бол. Хяналтгүй шууд тэгэл бүр үгүй эргэн тойр орчин хүмүүсийн одоо нэг мэдрэмжгүй ч юм уу те. За мэдхгүй. Яг энэ тийм яг зөв мэдхгүй биш яг Бас яг тийм хүнс юм. Харилцааны мэдрэмжгүй ч юм уу. Яг өөрийнхөө амар зөв мангар байгаа гэдэг ерөөсөө ойлгохгүй зүгээр л байна. Нэг юм хөгжмийг нэг яг нэг тийм жанраар нь сонсдог. Тэр жанраар нь бүр хувцаслаж тэр <laughs> нэг тийм амьдрдаг хүмүүс л ч тэ нэг хипхоп <laughs> бол яг бүр нэг хипхоп байгаа шага тий. <laughs> Бүр бүх юм нь хипхоп болсон тий. Эсвэл бүх юм нь рок ч гэдэг юм тий нэг бүх юм нь регги ч гэдэг юм. Яг нэг тийм хүнс өгдөө чи ямар чи ямар урсгал сонсдээ энэ гэж байна шүү. Тэ. Тэгэхээр бас нэг тий бас л нэг өөригөө нэг тийм хязгаарлаж байгаа хэвээр тий. Жог нааш суучих. Өөригөө яг нэг тийм урсгал гэсэн тийм хайрцгийн дотор ороош. Хайрцаг. Чи жоохон хайрцагнаас гар сэтгэлтэй. Том сэтг. Том сэтг том ярь. Ааш, ерөөсөө нэг л хэвэн юм аа сонсдог уу. Зөвхөн өөр зөвхөн их мэддэг юм аа л. Тэгмэд өөрөх нь яг яг тэр нь биш л бол тэгэл босон үзэн ядаад байдаг. Шууд үүстэй. Анаа худаач чиг хөгжим биш. Рок чиг хөгжим. Тэр тэгсэн мөртлөө яг нөгөө юмда хангалттай анхаарал тавиагүй те. Зүгээр л нэг хальт ингэж онготой өнгөцхөн дүгнэнгүүтээ шууд муулж эхлэв. Гэтэ яг ингээд хараад рокийнх нь гэхдээ хамгийн бүр хаалттай шаад шүү дээ бүх химиг бүр дандаа үүсгдэг гэж. Хипхопын чинь ингээд арай нээлттэй дээ тэр нь анзаардаг гэж. Тэгвэл рокт амар сонсч мас тэгээд тэр минээс санаавж өгдөг ч юм уу. Тийм хипхоп чинь тэгэл бас нэг өөр нөө одоо диско миско өөр фанк тим хөгжмөс одоо нэг самплд ч те тэгж тэгж яасан болохоор яг тэр юунаас ингэж юу авч юу авч байгаа бас ингэ мэдэх хэрэгтэй гэж мэдрэх хэрэгтэй ч юм уу цаана тэр яг хөгжмийнх нь юу нь яваад байгаа байхгүй юу одоо тэр хипхоп дуртай байна гэдэг нь яг нэг одоо нэг тий тэр хөгжим чи яг нэг хөгжимнөөс одоо 70 80 он моны тийм э, Америкийн юунаас ингэж яг яасан самплдж гарч ирсэн шүү дээ. Тэр чи яг тэр юм ориг юмнд нь бас дуртай байхгүй тий. Би бол яг Daft Punk Daft Punk-ийн ачаар бол нэлээд олон юу тийм 70 80 оны э, гоё хамтлагуудыг ер нь яасан мэдж авсан. Нөгөө нэг YouTube дээр Daft Punk samples гэж хайнгутыг ямар ямар дуунаас дуунуудыг самплдчихсэн нэг гарч ирэнгүүтэй дээр үеийн Америкийн бас англи манглийн гоё дууд. Гоё фанки дуунууд аа. Тийм фанк R&B их маш нэг тэр нэг диско байсан шүү дээ нэг тийм нэг тийм гоё байсан шүү дээ. Яг тэднийг сонсоод бүр ийм гоё хөгжим байдаг гэсэн. Ер нь жоохон нээж өгсөн юм байна. Харин рок ч болохоор юунаас сампл баг авдаг шүү дээ. Бараг л те. Тэг өөртөө зүгээр энэ шинээр бүтээг өгсдөг юм. Тэг тэр нь ихчлэн тэтэн их гоё байдаг те. Нэг юу л нэг <clears throat> бэлгээ эцэндээ гурлаа нэг машин дээр явж байгаад нэг фильм фильмээс ууггүй л гэсэн тэ нэг рок тавьсан ч те. Зүгээр л юм байдаг шээ. За нэг амар хүнд гитар хүмүүр нэрс. Зүгээр зүгээр тэгсэн. Аа зүр ойлоо. Билгээс муусан бүр энийг шүү. Энэ энэ хөгжим шүү. Манай гэхдээ тэрийг ойлгохгүй л байгаа хэ зүгээр. Тэрийг бас ингэ ойлгодог хүмүүс ойлгодог хүмүүс байдаг. Ойлгодог хүмүүс байгалах. Гэхдээ яг majority бол ерөнхийд бол сонсгоо болдог. Сонин штэ. Юу вэ? Гэхдээ бас яг тэр өөрийнхөө зөвхөн сонсдог юм хүмүүст ингэж амар шахдаг хүмүүс байдаг те. Ялангуяа ил сайн гэж үгэлтэй. Нэг олон хүмүүс дунд ингэ нэг тэгээ нэг ауксаар нэг дуу муу тавих гэж байна те. Тэнгүүтээ яг бүр нэг амар өөрийнхөө нэг зөвхөн бэлгээ Гэхдээ бэлгийн бэлгийн би яг бэлгийн вкуст би яг итгэдэг. Бэлгийн уусаа яг гой гой дуу сонсдог шүү дээ. Тийм ч би бас яг зэндийн вкуст бас яг тэгж адилхан итгэдэг шүү дээ. Уусаа дандаа өөр юм надад. Яг нэг тийм стандартын юм сонсон шүү дээ. Ямар ч юм сонссон яг нэг аа нэг гоё юм байна гэж яг танаас яг нэг чанартай байгаад дэтэн тий. Тэнгүүтээ гэхдээ зарим зарим хүмүүс болохоор зөвхөн ганцхан юм нарийнхан юм хөгжмийн нарийнхаа юм хэсгийг ингээ те одоо тэр хэсгийг амар явал энийг сонс та нар энийг арай жоохон ойлгохгүй байх шиг байна энийг жоохон жоохон тий хөгжмийг жоохон ухад сонсох хэрэгтэй мэрэгтэй. <laughs> Тэгсэн чинь зүгээр сонсогч нь амар. Тэгсэн чинь зүгээр л лана дилрэйн дуу маш шаацтэй тэгсэн чинь. Үгүй тийм бишээ зүгээр нэг тийм хэний ч мэдэхгүй нэг хамтлаг мамтлаг шааснаа. Тэр нь бүр жоохон жоохон яг яг анх сонсож байгаа хүнд бол үнэхээр жоохон хэцүү зөө. Заавал ч тэр нэг тийм хар тамхи хэрглэж мэрглэж байгаа ойлгох хэвтэй машин. Гэтэ зүгээр нэг тийм амар тийм сэтгэхүүн мэдхүүн өдр гişээд нэг <laughs> сонсдгоор амар өнгөрдөг гэж юу? Тийм, сонсдгоор сонсдог нь амар илүү тийм чухал юм шиг тийм. Би энийг сонсож байгаагаар илүү <laughs> чухал тийм. Илүү илүү гэж бодож байна. Би төрүүлж би би наадах чинь бүр сонсдог байсан шүү дээ. Нээж сонссон шинэ хамгийн анх Тийм. Тэр бол зүгээр тэнэг байхгүй. Тиймэрхүү хүмүүс ер нь их байдаг л та нэг тийм тий бас. Э, тэгтэл тэгтэл радио сонсдог байхдаа бас халь тиймэрхүү яг тийм бодолд орж исэн шүү гэж. Тийм тэр бол мэргээ тэгдэх би радио дээр муулаад өгсөн шүү. Гэтэ шивэр инээ төрөө тийм гохта зур тэрийг нь муула бэлгийг уурын нөрөх гэдэг. Одоо бол Маний дэ амьдарч байгаа энэ зүгээр ертөнцийн ер нь өөрөө өөрөө амир тийм сонирхтэй бүр нэг тийм байж боломжгүй боломж байх боломжгүй нэг бүр тийм утгагүй ч юм шигтэй абсурд маягийн ч юм шигтэй. Одоо энэ сандал ягаад ийм сандал шиг ягаад эфэми ягаад телевизэр яг ийм гурвалжин биш ийм дөрвөлжин юутай байсан ч гэдэг юм те. Бүр яг сонголтууд нэг сондын үг мүг хэл үг ягаад бид нэр яг ийм Монгол Монгол хэл гэдэг чи одоо нэг юм нэг юм авиал уус те авиал гэл яг монгол хэл яг юм монгол хэл юм гэл те ягаад одоо ягаад гэдэг үг ягаад юм гэдэг чи юм утгагүй юм дотор амьдарч байгаа хад амьдар э, амьдарч байгаа амьдарч байгаа юм байж ингээл юмыг бүр амар хитрхи сериосны хүлээж байгаа ингээ ойлгохгүй ядаж байгаа те тийм бүр ойлгохгүй наа энэ ч бүр ингээ аим гүнзгий те нэг ингэж ингэ шагаа бүр зүгээр л гоё амьдрал та те хүндээ зохиолын дуу сонсоод дуртай байвал зохиолын дуу ингээл хөдөө мөдөө явж байгаа сонсоход яг л гоё яг л тохирдсон шүү дээ. <laughs> Тэр бол яг хөдөө амьдэрдэг нэр ингээсээ <laughs> хөдөө ингээл малчин хүмүүс бодогдсон шүү дээ. Тийм малчин хүн ингээл яг морь зорой яг ингээл тий адуундаа явж байгаа бол яг тгээ явж хахад яг тийм амьдралаар явцсан хүний яг одоо өөрийгөө илэрхийлж байгаа нь яг тийм болцсон л байгаа хөөхгүй тий яг урлагч нь одоо дуу муучин бол яг л орчин тойрнол ер нь дуулж байгаа шүү дээ амьдралаа Тэр яг амьдрал нь тийм яг тэр аялгаугийн сонсонгууд яг одоо хотод тэрийг сонсонгууд яг нэг биднэрт ойлгохгүй. Хөдөө мөдөө яг яг тальд хөдөө бодогдсон шүү дээ. <laughs> Орон нутгийн хүмүүс бодогдтал. Гэтэ ингээ орон нут. Юм муухай юм байс. Орон нут. Манай ч гэсэн орон нутг шүү дээ. Гэхдээ манай чинь хотыг шүү дээ. Үгүй ээ. Яг орон нутг гэдэг чинь зүгээр чи тэр зөв бүх юм орон нутг. Хүн амьдарч байгаа бүхэл юм орон. Тийм л дээ. Тийм. Гэтэ яг одоо бүр яг ингэ амар нэрнийх нь л хэлтэй. Тийм. Жоох тийм ингэ орон нут гэдэг чинь бүр арай жоох нэг тийм ээлтгэр жоох муулаад байгаа ч гэсэн. <laughs> Тэр нь барыг хамгийн муугай шаадаг тийм биз тийм. Өө тэр яг хөдөө нь очиод тэр дууг тэгээ хөдөө явж байхдаа тэр дууг сонсоход бол яг бүр яг гоё ухаан яг ийм дуу хийх нь аргагүй юм байна гэж боддогдохоор тийм. Яг хөдөө бол яг нэг тийм өвгийн дуу мөг ингээд сонсч маа сонгож гоё <laughs> архангаад явж байхдаа ингээд гоё гомч. Тэг яг хотын энэ юу бид нар болохоор хотынхоо энэ бас нэг тийм цаан цаатлын нэг химнэл байгаа шүү дээ. Нэг тийм химнэл аашиг. Амьдралын химнэл. <laughs> Тийм зүгээр нэг тийм темп. Э, одоо яаж марсан. Тийм. Тинчээс ингэж бидний илэрхийлэл нь бас өөр байгаа шүү дээ. Тэгэл тэрийг л ойлгохгүй зүгээр нэг хүний илэрхийллийг ойлгочоод тэрийг нь бусад хүмүүс бүгд ойлгох ёстой эсвэл ойлгохгүй бол тэнийг юм шиг тийм. Тэгэж ийм хэтэрхий юм одоо ягдчих чинь нарийнхан нарийнхан үзэлтэй байна. Мань тийм мань тамираг бас яг нэг яг нэг тэгээд их шаадаг байсан шүү. Би асуу бэлээ юун дээр байсан шүү. Ялангуяа хөгжимдэр бол ингээд чи ягаад ийм үг сонсдог би бүр амар дээр камерач нэг нэг Япон анимений дүү Япон понч зүгээр юм би зүр бүх хамаагаас би бид Монгол билээ бүр инээ төрөөд өгсөн байхгүй билийг <laughs> өөрийг нь хийгээш чиний наад сонсож байгаа тэр dev grips чинь зүгээр л гачаа хаар тайм өгчнө өгчдөг шага чиний бид Монголда зөв өөрө питбулыг сонсдгүй л дээ питбул ч бол бүр зөвөр хүн бараг хамгийн амар нэлээд амар мейнстрим юу шүү дээ тий Тэнгот бэлгээч яг тиймэрхүү юм даа дургуй байхгүй би тэнгот энэ питбул бол чиний наад тэр нэг Дэв Грипсээс чи хамаагүй баян бүх юмараа илүү байгаа маяга. Гүр хийгээш байгаа. <laughs> Чиний тэр Дэв Грипсээс чи бүр хамаагүй дайггүй октод чааж байгаа ч тэрийг бодлоо л гэж. Бомб бомб бомб бомб. Гэтэл питбул жоохон хямдхан мэс. Харин хямдхан л да. Гэтэл зөвөр би би өөрөө сонсдгүй л да. Гэтэ вилиг л зөвөр уурыг нөрөх гэж гэж. Чи хэд хэдэн лээ 12 өнөө. Яг нөө бид маа байранд амар удах удах байдлах тий. Тэгвэл 12. 13 он ч юм уу. 13. Питбул чинь тэгэл нэг 10 оноос нэг 12 он. Питбул бол баг баг баг баг бүр илүү яг нилээн үзэн ядаг. Гэхдээ өөр зөөр жирийн яг <laughs> үгүй хамгийн гол нь тэр хүн бол зүгээр л аль болох ол олон олон өөр өөр тийм артистуудтай зүгээр тэгээ нэг ингээ хамаагүй шагаа хийцэн байхгүй мөнгөний мөнгөний төлөө л мөнгө төлөө гэх юм. Моунтэн. Тэтэл амар баян шүү дээ. Оо оо нэх бас яг бас яг би нэтворк нарсан чи бас яг бүр амар баян бол шин байл. Яг хуу. Гэтэ амар баян амар гэсэн юм байна. Амар баян боллоо гэдэг ер нь хүний амьдрал бүр нэг амар амьдралын яг нэг одоо амьдралын яг одоо чанар штэ таашаал тэр нь нэг нэмэгддэг үжил ш 400 мянган доллар үлээ дээ. Юу лээ? 400 мянган доллароос тийш ер нь бол одоо хүний ихэнх хэрэгцээнүүд хангах гэсэн юм байна л та. Одоо нэг мөнгөнд нэг санаа зовхгүй амьдрж болно Тэрнээс дээш бол нэг баг хамаагүй бол. Тэг яг зөөр ингээл тоо хөөцөлдөж амьдрах ч юм бас тэнэг те. Зөөр яг гоё сэтгэл хангалуун амьдрах хэрэгтэй. Бид бол нэтворк нарсан жаас яг тийм том том одуудтай одуудын харьцаа тун таван баг л юм байлээ зүгээр. Хэдэн сая. Хэд ми би одоо буруу сонсож болоод одоо нэг 20 сая доллар дотор байсан баха. Өө тэгэл Гэтэ яг үнэ нэлээд бүр нэг тийчнээсээ хангалттай хангалттай лаа хангалттай. Би ихэд дөр тэрнээс их гэж бодож байсан байхгүй юу? Айгу олон сонсогчтой болохоор бүр бүр зур утгагүй баян байх мах гэж бодсон чинь. Өст тийм баян бол зүгээр л амьдрал нь бүр зүгээр л яг утгагүй санагдах бах тий. Зэрэг ямар ч үүрэггүй болдог ч юм уу тий. Бүх юм ингээд харин зур зур сонирхлоор л яваа. Бэлэн. Сонирхолтой юм аа. харин тий. Тэг яг Тэгээ юу юуны- болгоноос яг жоох нэг боломжтой болчих واخ тий. тий юуны төлөөч ажиллахаа байлж ш тэгэл. Ажиллахаа Ажиллахын тийм урам урам ерөөсөө мэдрэхгүй шүү дээ. Бүх юм нь бэлэн. Тэгэл хүсэн зэвштэй хүч төгш. Тийм их мөнгөтэй олцгоч ажилч юм ингэж бүтээж ийж л таашаал авна шүү дээ. Тэр өнгө бол өөр таашаал авах юм байх баг од тийм. Хар тэмгэлж хар өөр таашаал авах юм байхгүй болчих واخгүй нөө өөрөө яг тийм ажил ажил хийж ажил саксес хийж тийм. Саксес хийж ажил яг амжилтанд хүрэх ч гэдэг нэг шинийн мөнгө. Тэгвэл яг тийм тийм. Тэгвэл нөө зүгээр болчих шүү дээ одоо хоол идэх мэддэг тэр бол хоол идэх хоол олох мөнгөндөө бол их анхаарахгүй байгаа шүү дээ. Яг success success-энд дуу муу ямар нэг юмд анхаарал тавь. Мөнгө улам өөрөө өөрийгөө дийлэх. Тийм тий дээрэс нь мөнгнөөс илүү нөө фейм илүү нэмэхтэй амар анхаардаг хэрэгтэй. Менежер 8 гадуудыг ашиглаж шүү. Тийм манайд 8 айгүй ашиглаж. Монгол подкаст. Тийм манайч уус амар тийм подкаст. <laughs> Монгол 10 гэсэн хүүхдүүд шүү дээ гэж. Гэтэ тийм байлаа гэж заавалчгүй тийм байх албагүй шүү дээ. Тэгэл тийм биш. Би л яг монгол хэлээрээ зөвхөн гэж илүү ярихыг Монгол хэлээрээ өөрийгөө харин одоо зөв тэр юмний хичээх хэрэгтэй зүгээр. Монгол хэлээрээ яг өөрийгөө тий зөв илэрхийлж чад. Тий тий. Гэхдээ манд чин яг хоо манд чин хай нөө ээжийн орчлыг авдаг байхгүй юу? Хай гэж баг өдрө болгоо. Тэгэл <laughs> тэгэл яг баян би яг анх анхыг монгол хэл гэж боддог байсан ч би монгол хэл сайн болох хэрэгтэй юм гэл. Одоо гайгүй сайн болчихсон би англи хэлэн дээр мяарцсан байл шүү дээ. Орчуулах гэсэн ч тэгэл дандаа монголоор сэтж мэтгэл. Тэгэл жоохон бас тийм сөрөг тал байдаг юм билээ гэж. Гэтэ яг хоо энэ бол манийд бол гэтэ жоохон жоохон ингээл хичээчгээд буцаал англи хэлээ хэдүүл ингээл яач те. Бариад биш гэж. Буцаас ирэх чинь яг нөө суурн нэг байгаа болохоор. Тийм тийм. Зарим хүмүүс ингээ зүгээр англи хэлсэн сурч чадахгүй ингээл тий юм уунд сургалт мургалтанд яваал хичнээн яваад ингээд тэгэл бүр айгу ном ном зам нэг дөрмүүдийг айгуух цээжлэлтэй хүчээр дөрмөр ингэж яг хүчнэд сурах гэдэг юм шиг. Тэр аягаа жоохон тэр ойлгож ингэж те нөө яг нэг тийм юуг нь яг ойлгож сурах биш. Яг ингэ дөрмөр бид нар одоо монгол хэлээ сурахтаа авах хэлд орохдоо дөрөн мөрөм заалгаж сураагүй шүү те. Миний чи анх орсын сурсан юм шиг бараг. Үгүй ээ монгол хэлийг анх хэлд орохдоо. Анх хэл чи орс хэлээр хэлд орсон. Тэр монгол төр хэлд орсон гэсэн юм яг ингээд анх бүр яг амар сайн сурсан нь яг орс хэл шүү дээ. Хоёрдугаар хэлний дараа нь монгол хэл Биш өөгүй. Яг Орос сургуулийн хүүхдүүд бас жоохон монгол хэл нь яг монгол сургуулийн хүүхдүүдээс арай мяа байт юм ба. Тийм, арай жоохон. Тийм, мань чинь бол Орос монгол тэр бүр 0 авдаг байсан шүү дээ. <laughs> Монгол хэл амар хэцүү санагддаг байсан шүү дээ. Гэтэ энэ энийг шүү дээ. Монгол хэллэр одоо бидний үзэх дуртай юмнууд бүгд одоо англи хэлээр шүү дээ. Тийм, тийм. Одоо тийм байсан болохоор тэр тэрнээс олж ингэж байгаа гэж магадгүй. Гэтэ анх яг чи одоо ширээг бол тэ ширээг хараад дотроо ширээл гэж ойлгодог гэсэн юм. Монголоор тэ. Яг тэр ойлголт тий. Миний уусаа анхны яг хийсэн үг л яг машин гэдэг үг шүү дээ гэж. Яг монгол үг л байгаа. Үгүй орс үг байгаа хэвээр маш. Машин. Орс үг шүү дээ. Машин болоо. Тий. Тэгээд монголчсан машин л гэдэг шүү дээ. Яг Монгол яг үг байдаг болохоор Монгол үг биш үү? Үг байхгүй шнус. Тэгэл машин. На тэргээ олдуулаач. А тэргээ. Тэгээ бид нар одоо бүр яг яг монголоор ярих гал те бүх химиг нөгөө нэг компьютерийг цахим төхөр юу гэдэг үлээ. Тэгээд тэгж мэгж одоо яахгүй штэ зүгээр. Гэхдээ яг монгол хэлээрээ яг өөрсдөө яг хүмүүнд ойлгуулах те яг зөвөр яг өөрийнхөө өгснөр яг ойлгуулаад хэл хэл яриагаа сайн эзэмшчих юм бол ер нь бол амьдралд ер нь хэрэгтэй л юм аа. Амьдралд ингээл яг өөрийгөө аваад гарчихлаа. Түрүүн сая та хоёр ярьжсэн шүү дээ. Тэгээ ер нь яг хүний сонсголыг хилээ хил дарахад аявих нөлөөлдөг шүү дээ угаасаа. Би яг Орс хэлмэлийг хамгийн их сурт яг та тэр үед ч угаасаа англи нэвтрүүлгээр үзэхгүй. Орс OR-тэй өөрч юу вэ нэг Россия энтер гэдэг нэг сувг мууг гэдэг л. Первый канал. Тэр тийм тэр эдрийг үзэл хахад тэр нь л реклам тэр үзэл тэгэл хахад Орс хэлний дуудлага муудлага ер нь э, баг баг ойлгол. Тэгээ айгуу сур тийм. Ер нь англи хэлэг ч гэсэн яг тэгсэн шүү дээ ер нь. Тийм сонсоод сонсож л бүх юм сонирхол. Тэгээд ингээд дөрмөрөө яг би л оо шалгалт малгалтан дээр яг англи хэлний шалгалтан дээр нэг өгүүлбэр ингээ харангуут ингээ яг буруу буруу юм шиг санагдаад энэ яг буруу яг ингэж бичих нь зөв баха гэх тэгмүүд яг зөв байдаг гэсэн. Яг тэрэн дээр болохоор яг зарим одоо нэг англи хэл сураагүй ч юм уу те тийм хүмүүс бол ойлгохгүй шаа те. Эхлээд нөө эхлээд жоохон дөрмөрөө бодчих те. Энд чи яг ямар байх хэвтэй байлаа гэд. Тэгэхээр яг анханасаа одоо жишээ нь <laughs> нэг жолооны курс дээр яг дөрмөөрөө сурах гэхээр бас жоохон ингэдэг яадаг шүү дээ тий. Яг дөрмийн яг чэйжлэх гэхээр яг нэг нэг наалддаг шүү дээ тий. Яг нэг ойлгох хэвчтэй тий. Цаад юуг нь. Тий. Монгол хэлийг бид нар бас ингэ зөв ярьж сурахын тулд бас одоош нэг амар зөв яриад байгаа ч байна. Нөө одоо угаасаа нөө шүлэг шүлэг цэжлэхэд л тэгдэж шүү дээ угаасаа яг шууд зур утгагүй ингэ цэжлэхэд айгүй хэцүү. Тэнгууд нэг 2 3 яг бүтнээр нь ингээ уншиж яг яг цэжлэхдээ эхний хоёр мөрийн цэжлэжэл За яг бүдэн цэжилсонгоо дахиад дараагийн дөрвөн мөрөнд цэжлэл яг тэг цэжлэнгоо айгүй уддаг айгүй хэцүү байдаг. Тэрний оронд яг ингээд шүлгээ бүгдээр нь уншчихгүй утган утган ойлгочод тэгээ нэг хоёроор ингээд жоохон цаон цэжлэнгоо хамаагүй хурдан амархан цэжилж штэ. Тийм хин баясаа тэгж цэжилдэг хэвээр зүр ингээд амар хурдан цэжилдэг. Шүлгээ ингээд хоёр уншаал 2 3 уншаал тэгэл цэжилж. Тэгэл шууд дөрөв дөрөв гэл бид нар болохоор яг нэг Тэ мөр мөр хэмжээ. Нэгний мөр нь очсон гот найны утгагүй юм. Эхний 2 3 мөр хэмжээ очсон. Ямар ч юм утгагүй юм тэ нэг. Зөв авианууд орж ирж байгаа тийм. Байна уу? Өгний нийлбэрүүд өгний цуглуулгад зүйлсэлэхгүй шаа. Яг өглөө нь очсон гот яг ингээл яг холбоч болбол тэ. Утга нь ойлгож гот яг ингээл шүлэг гэсэн биш би яг нь маргааш <laughs> Франц хэлээр асуудах хэвээр л даа гэж. Би Франц шүлэг өгөхтэй гэсэн. Амар тийм урч шүлэг зүгээр яг л. Одоо жоохон ярьдаа тэр Франц хэлэлгүй. Би юу ч мэдэхгүй. Би бүр 0 бид хичээл дээр 0 сурж байгаа гэсэн. <laughs> Даанч яг хөө тэгэл багш нь тэгэл манай ихч болохоор тэгэл Шаа. Яаша энэ л ингээл бүх асуудал юм ингээл Монголын аргаш татж байгаа. Аа. Чи ч ихсэн анатом дээрээ гэх шиг бигтэй антам маргааш уулз. Тэгтэл бас <laughs> бас л яриулна штэ гэх шиг. Мадад ч яриулаа юмстэй. Ер нь бол тэгэл диплома яриулж тэр диплома муухай юм. Наад яг за яг тэр тэгтээ тэгэл Одооны улс төртэй компарилах юм биш шүү дээ. Тийм дээ. Яг найдад л яаж байгаа л. Амрагийн за яг одоо нэр юм нэ. <laughs> Жолооны хөрс нь бол зөвөр баг суугаагүй л тэгэл юугаа авцсан шүү дээ. Тийм амраа. Тийм. Бас л яриад. Яг хөө тэрийг яг хөө тэрийг авчаа тэгээд хүмүүс мөргөжхгүй машин дэше мөргөхгүй ингэ явуул за яах вэ? Нэг аа. Тийм. Тэгтэл бас тийм буруу шүү дээ. Буруултаа. Миний дийж байгаа сая тэр. Гэтэ амраа чинь яг буруу шүү дээ. Буруу буруу. Гэтэ амраа чинь яг машиныг бариад сурцсан байсан мэт те. Ер нь бол. Үгүй гэхдээ дороо мороо бүх тэр цаад юмнууд юм сурцсан байх хэвээр бид нар ч гэсэн тэр одоо те ангийн бүх юм яатсан байх хэвээр гэхдээ одоо тэгээд амьдрал одоо нэгэн тийм чинь одоо те урсгалаараа л яв. <laughs> Гэтэ заах бидний юм чинь тэгэл өөрөө зөвхөн өөрсдийнхөө л төвш одоо төвшөнд гэх юм уу да. Дээдлийн төвшөнд гарахаар Тэр айгүй үгүй ээ. Дээдлэн төшөндөө гарч байгаа. Хамгийн гол нь бус хүмүүсүүд айгүй хохрон шүү дээ. Хинч мэдэхгүй гэвэл яг. Хинч мэдэхгүй. Хинч мэдэхгүй нь хамаагүй гэхдээ зур бус баригдахгүй гэвэл. Э, тийм ихтэй гэхдээ бус хүмүүсүүдийг хохрон гэхээр айгүй муухай байгаа зүгээр. Зүгээр. Нэг новш бүр тэр чинь бүр арай л ут. Би л бүр хамаагүй өөр төвшний бүр ут бүр хэдэн зуун дахин новш юм байгаа юм шүү. Одоо ингээл хэдэн одоо ойтлогон болгоо ингээ зүгээр өгж юм өгж ингээ тиймэрхүү машинууд ч юм бол. Зөв нэрээ нэрээ сонсон. Гэтэ яг чи зөөр бодолтой чам зөөр тэрбум төгрөг өгөхгүй шахаад эхэлчихээ яг. Зүгээр л нэг л нэг л ямиг чи зөөр тэр цаасыг л бити өгчих. Зүгээр зүгээр зөөр чимээгүй ингээл мэдээгүй юм шиг зөрчих зөөр болно. Зөөр тэр имийг зөөр болно гэж хэлчих болохгүй байсан ч гэсэн зөөр болно гэж зөвшөөрч. Эл тэгэхэд үгүй тэгэд л бистэ амар цаад юм бодох. Гэтэ би л зөөр сайн байна л та тамираа бол. Үгүй үгүй сайн. Справедливый. Үгүй үгүй гэтээ хүн болгоод их л хэрэгтэй шүү дээ. Яг Survival-ийн сайн мэн дээр зүгээр зүр хідэн зур уулц орны хохрохоор юм байгаа зүр чинь. Яаж дараа нэг амьдрах юм бэ тэрнтэйг өөрөө зүгээр ста гэлж зүр. Одоо энэ яах бол ингээл хятад одоо ингээд хамаг хүмүүс чинь тиймэрхүү таамаглаад байгаа шүү дээ нэг. Монгол одоо зүр одоо монголчин яг иймэрхүү газар нутгатай байгаа ингээд одоо ирээдүйд хэд зүгээр л баг нэг зураас шиг одоо Улаанбаатар тэр маягийн нэг жоохон хэдхэн нэг Айгүй жоохон газар нутгад нөгөө хоёр тал нь хятад орсоор эзлэн хуваагаад авчихсан гэдэг тиймэрхүү яриад байгаа шүү дээ. Яа сонссноо? Үгүй. Яг тухайн хаваа тэгж яриад. Тийм ярьж лээд шүү дээ. Тэгэл тийм. Тэгэл тийм болох болохгүй гэдүүлээ ярьлаа оо яриад байх нь одоо шин зүгээр Яг тийм арай өөрөөр ярьж үзэхэд бол одоо бүр эдийн засгийн бүр хямраагаад бүр амар ядуу өрөнд ороогод бүр жинхэнэ ядууралт унгалаа гэж бодоё л та. Тэр бол жинхэнэ боломжтой одоо болох гээд байгаа юм шүү дээ бол. Тэгчэнгүү дараа нь тэгэл Чи өөр хичнээн баян маян гэсэн дээр тэрийг бодвол зүр улс орноо ингээд бүр зүр хүм бол хүм болно ингээд бүр ядуу зоож ингээд бодохоор лалар байхгүй юм дий. Лалар л биш тус. Тэгэл бүр амьдч чадхаарг бол лалар. Тийм тий, тийм бодоол тий. Унтахаасаа хүн тэгэл. Гэтэ яг бодохгүй гам нэчээх багт. Хичээд багт тэр. Гэтэ тэр хүн одоо сайн муу да бол биш байхгүй. Зүгээр л тэр үед ямар тийм нөхцөл байдал үүссэн тэр одоо хүнд амар их мөнгө өгье гэж яагаал те бүр яг яалч хүм мөнгөөр зодоол бүр хэцүү байдалд оруулсан чи те яг тийм нөхцөл байдлаас л болж нэг тэр хүн муу болохоор тэгсэн ч гэдэг юм. Гэтэ яг хөндлөнг нь миний нүдээс бол тэр хүн зүрх адгийн гिचээ новш хамгийн бүр байж бол хамгийн муу хүн болохоор л тэгж ингэж бодогдчих л та яг хөндлөнг нь нүдээс одоо энэ <laughs> дээр надад би бүр би үнэхээр үзэн яддаг зүгээр нэрээ бүр зүр <laughs> амар хэцүү шинээр бодоол уурвал ямар ч яаж чадахгүй гэж бодохоор мөр уурвал <laughs> тэр байгаа хүмүүс тэгэл яаж чадахгүй хэлвэр яаж чадахгүй ч шүү дээ тэгэл чадахгүй тийм цаг цаг хугацааны дараа чадчих магад чадах л баг тэгээд магадгүй гэхдээ зүгээр тэгээ зэгшх иймэрхүү талаар ингээл яриалах юм бол зүгээр яриа бол өргөжлөө л энэ тэгээ зүгээр яг миний талаараас би зүгээр нэрээ үнэхээр үзэн яддаг гоо зүгээр бүр бодоол бүр гэхдээ би би бас мэдэхгүй байна л та. Яг тэр хүмүүс яг яаж яг яас одоо би яг нэг тийм тэр хүнийг үзээ ядж байгаа ч гэсэн тийм байхгүй гоод зөвөр мэдэхгүй ихэнх л ард иргэд мэдэхгүй л баг шүү те юу болж байгааг тэр одоо нэг ингээл хүмүүс оруулахгүй морлохгүй төрийн нууц мууц гэл те одоо нэг хурал хийж юм хийж ингээ худлаа сэтгүүлчдэг оруулж оруулахгүйсэн чинь орсон чинь зүгээр ганцхан суужсэн гэлөө тий. Тэгж өснө зүгээр худлаа тий. Төрийн улсын нууц өвзөж болохгүй юм биш юм чигээл. Тэрэн зүгээр тэгэл би хаавта сайхан ярихад зүгээр ойдлого ингээл ямар ч ашиггүй бүр э, татар мотор татар <coughs> ядаж 100 ядаж татар авах юм баг гэсэн чинь ойдлого нь өөрийгөө бүр зардлаа бүр хит хитрхи бүр өндөрөөр тавиал бүр ямар ч орлого баг олоогүй орлого олоогүй өшөө орлого олсон ч гэсэн зардал нь баг орлоготойгоо тэнцүү тэгэхээр ашиг олоогүй ашигаач хүмүүс татар авдамжаа татар ирэх бараг авч болохгүй. Тэрийг энд нэмтний тослсон гэхээр хідэн татарын яамны дарагнор тэгээд нэг сангийн садны дараг марга тэднэр л нөлөөлөл гэсэн гэхээр хідэн тэгэхээр тэр хүмүүсүүд ингээд бодонгоц зүгээр үзэн ятгах зүгээр арга байхгүй гэдэг бүр яаж тийм лалар байдаг байна гэж бодоо шаад бүр зүгээр л бүх нийтийн имийг ингээд бүр одоо ингээд улс орчин ч амар ядуу ингээд амар хэцүү байна шүү дээ Тэгж яхад нэг ганц тэрийг нэг аварчих аварчих юм уу? За аварх жишээ ингээл тусалчих боломж амар том. Одоо энэ шил ойлцоо ингээл яг одоо ч ингээд нэг орлогынхаа яг яг шударгаа шагаал те улсаа тэд улс орондыг тэдэн юм өгөөл тэд нь өөртөө ч гэсэн идэх юм ингээл аавч мавал яг ингээд шудар шаасан бол ингээл ядаж эдийн засаг айгу сайнэр өлөө штэ те яг тэг хэмээн зүгээр болиулаад зүгээр өөртөө хамаг нэг хитгэн хүмүүс бүр дэлбэртлээ баяжаал эл бүр улс орон бүр улам өрөнд орж ингээд тэгэхэр бүр бүр амар муухай гац те тийм За гэж аахгүй. Харин тийм ээ. Тэгээд одоо манайд одоо өөрсдөө энийг өөрчилж чадхаарлаг тийм одоо их мэдлэлтэй ч гэдэг юм уу тийм нөлөөтэй болохоос өмнө бол тэгээ ингэж уурлаа гэхэд миний амьдралаа амьдралаа эхлээд өөртөө сайжруулах хэрэгтэй үстэй. Эхлээд бие засаад төрөө төрөө засах хэрэгтэй шүү. Бид нэр хүмүүс одоо тийм бие засаагүй ч төрөө засах гашаагаад байгаа байхгүй. Тийм Нэг лаг шин байж тэ ингээл муу. Эхлээ гэгэр одоо жоохон те илүү юм юм одоо зүгээр яг зөвхөн шууд ус төрийн карьер руу орж байгаа залуучууд бол амар их шүү дээ. Маний дэ үе муу их ч юм жоохон ахмад ч юм те. Зүгээр хүн чи эхлээд нэг юм одоо те нэг одоо геологч мөн геологч байж байгаа л улс төрд ордог ч юм те багш магш байж байгаа л тийм биш зүгээр шууд улс төрлөө мэрэгчлэн шууд уус төрч байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүр сонирн байгаа сте. Яг бүр альбан тушаалын альбан тушаал амар чухал тэгэл амар сонирн бүр яаж хүмүүс тийм болт юм бол бүр ингэ шунаа шагаад бүр яг эрх мэдлэлтэй бас эрх мэдлэлтэл шунаж байгаа. Хүн одоо бүхнийг контролдохыг хүсдэг те. Бүхнийг ингэж хянд том хүн болох өссөн шээ те. Өөрийнхоороо байлгаж ингэж өөртөө ашигтай одоо юу жирийн жирийн үнээс илүү том те. <coughs> Том эрх мэдлэмэлтэй чухал эготой ч юм уу өөрийгөө зүгээр амар чухал гэж боддог тийм эготой болохоор тэгдэг юм ааш. Үний нэг шунал яг бүгд тийм гэж уусан байна мэдгүй л тий. Сайн ч хүн байгаа муу ч хүн байгаа. Гэхдээ тэр тиймэрхүү юмнууд их одоо ер нь их харагддаг шүү тий. Шууд улс төрд ингээл гарах гол яг тэгээ тэнд хамгийн одоо нэг юунууд шийдвэр гаргаж маргаж байгаа тийм чухал юмнуудыг хийж байгаа болохоор бас тэр үе тэнд нь системд нь орж байгаа дотроос нь өөрчлөе гэсэн тийм бодолтой ч хүмүүс байгаа бах тий. Гэтэ яг тиймэр хүмүүсүүдийг бас яг яг бүр амар сайн сайнаар яа гэсэн хүмүүсүүдийг амар дардсан юм шиг л шүү дээ. Шудраг ажил. Шудраг мудраг улсаа хүчтэй нэг тиймэр хүмүүсүүд энэ. Юу яриад байгаа юм бэ ахын дүү эн чи аль хэдийн эн чи зүгээр ийм тоглоомор дөрмөр тоглолцоо юу. Тий чи ши яаш улсын хөгжүүлэмж удаад байгаа юм уу? Чи өөрөөр Чи зүгээр бидний зөний конопт арах нэг хүн штэ зүгээр дугаа энэ мөнгө яваал зүгээр дугаа бидний хий гэсэн юм хий заяо гэж. Тэгдэг байх тэгдэг байх. Зүгээр чи бага бод заяо. Тэр чиг шат их те. Чи намаа бод. Шахгүй те. Ингээд нэг бас те яг бас ингээд одон юу бод юм бэ мэдэхгүй болохоор те. Одоо медиа бол яг үндэ үнэхээр амар reliable ч тийм. Unreliable ч шиг найдваргүй бас та. Би ямар тэн unreliable ч шиг. Гэтэ амар тийм чухал үүрэгтэй хүмүүс шүү дээ. Яг энэ засгийн газар одоо засгийн газрыг нэг яг тэгээ төр ингээд ард иргэдээ ингээ хянждаг шүү дээ. Ард иргэдээ төрийг хянах юм бас байхгүй байхгүй тий. Ард одоо ард ард иргэдээ засаглаж яадаг. Гэтэ төр төр засгийг одоо ингэж яаж яадаг тий. Одоо хяндаг ч гэдэг юм тий. Одоо шийдвэрүүдээ ингэж шүүдэг тийм бас яг юм тэнцвэртэй яг бүх юм ингээ яг тэнцвэртэй явах хэрэгтэй энэ нэг нь илүү монополтхгүйгээр одоо яг шүүх арга шагаа бүр босс шагаа те тийм одоо шүүх биш те шүүх ч юм бол ерөөсөө яг одоо яагаад байгаа ч ихлээд бас гэтээ шүүх одоо засгийн газрын ч юм уу төрийн нэг юмыг одоо ингээд ард иргэд шүүхт ингээд яаж өгч болд юм л шүү дээ. Гэтэ яг тэгж шүүхтэлцэх бас амар нөгөө төр засаг нь хамаагүй их мөнгөтэй болохоор одоо өмгөөлөгч өмгөөлөгч юм уу мар те дарамтлагч гэх юм одоо зүгээр яг илүү их одоо ресурстай болохоор те жирийн иргэнтэй шүүхт яг ялах нь ялж магадгүй л те гэхдээ яг ингээд шүүх нь ингээд бас юутэй одоо яг зөвхөн шууд одоо justice үйлчлэн гээл тэгдэж штэ тий шүүгч нь шудраг тий шудраг ассын одоо үнэн бодлын дэнслэн яг тийм биш зүгээр яг нэг юмд ингээ оо зүтгээд ч юм уу те. Тэгэхээр ингээд ямар ч үгүй болчих жоохгүй те. Одоо хин одоо эднийг одоо хянах юм бэ те. Тэгэхээр яг энэ хэвлэл мэдээллийнхэн сэтгүүлч тэд нэр амар чухал үүрэгтэй байгаа. Яг тэр болохгүй байгаа юм ил гаргаж ирж те. Ингээ болохгүй штэ гэдгийг нь харуулж эднийг бас жоохон ингэж дарж яахгүй бол арай л хитрхи зүр зоргоороо шааж нэг хүмүүстэй жоохон мөнгөтэй том л бол тэгэл өөрийнхөө тал руу хамаг юмд өөрийнхөө тал руу өөрийнхөө ингээл шийдэж ингээд өөртөө ашигтайгаар бүх юм ингээд төгсөл байдлыг бүрдүүлж мөнгөрлөө. Яг ийм байдлаараа ингээл яваал ах юм бол яг одоо энэ хөгжил улс орн яг ингэж хөгжих юуг юм удаашруулж гин гэсэн. Тэ удаашруулах хаа ингэж ийм байдлаараа яваалах юм бол нэг сүртэй хөгжихгүй нэг жоохон тэ нэг аргацаас аргалсан хүмүүсүүдийг аргалсан ингэ. Тэгээ нэг сэтгэлийн аргалж нэг жоохон замын засч. Яг яг зөвхөн нүдэн дээр нь харагдаж байгаа юм дий. Яг цаагаараа бүр өрөөдөд бүр амар чухал том том нүдэн ингэ юм да. Тий. За тэгэхгүй яг нөө нэг одоо жоохон яг юм битгий заа яг нэг надад бол <laughs> Америкийн тэр одоо зүгээр бизнес хийх ч юм уу те хүмүүс яг жирийн иргэд ингээд яг амьдралаа өөдөн татах боломж ер нь амар их байд юм шиг харагдсан зүгээр яг хүнд яг жихнээсээ гой санаа өвлч гэдэг нь те яг бизнесийн санаа яг хийх юм уу байвал тэрийг ингээ хийгээд ингээл явах одоо боломжтой тэрийг дэлхийд дахинд ингээд одоо зах зээл нь шууд ингээл Америкт хүлээн зөвшөөрөгдсөн бол тэгэл дэлхийд даяар шууд хүлээн зөвшөөрөгддөг одоо те тийм байдаг шүү дээ те Америкт одоо iPhone гараад тэгэл дэлхийд дахин iPhone-ыг хэрэгжилж эхлэв. Энэ тэр шиг ер нь яг бүх одоо land of opportunities гэдэг шиг тий. Андаа яг наатан чи хэм бол одоо зүгээр би яг буруу <laughs> одоо заашаал Монгол ингээ хоёр хүн ингээд нэг юм гаргацсан байлаа шүү дээ. Нэг нь хамаагүй илүү ашиг машигтай юм ингээл хамаагүй улсаар хэрэгтэй юм ингээл зүү юм гаргасан. Өө хамаагүй гараа мяа гаргасан байхад мяа гаргасан хүн те мөнгө зүнг ямар нэг танил мэлээрээ ялуулаад өөрөө ялаашаа шин те. Тендер ментер ямар нэг юмар Тэгэл Тэгэл тэр нь ялцсан болол нөгөөх нь ял яг шударгаар ялсан сайн шудраг өрсөлдөөн байхгүй тийм шудраг өрсөлдөөн л байх хэвээр юм ерөөсөө шудраг өрсөлдөөн байх хэвээр хүмүүстэйг тэгвэл арай ихтгэл найдварт болж штэ за би үнэхээр яг хичээгээд ингээ ажиллах юм бол яг би яг шударгаараа ингээ яг ялж ялж гэх юм одоо өөрийнхөө амьдралыг өөдөн татчих те амжилтанд хүрэх болох юм байна гэсэн тийм юу найдваргүй олонгот хүмүүс чинь за Монгол угаасаа сүрцсэн мэн гэж бодоод өөр орн руу саяхан саяхан Сайхан Маас руу нэг үйлдвэрлэлийн олимпиад болсон байхгүй юу? Үйлдвэрлэл менежмент шүү. Менежментийн тэг менежментийн олимпиад болсон байхгүй юу? Тэгэхэд ихэнх хэвшлийн нь хөдөө аж ахуйн хайс зэрэг байгуулдаг байхгүй тэр олимпиадаг. Тэгсэн чинь сая хайсын 10 жилийн ой болчихсон. Тэгсэн чинь маас оруулах нь ороод бүр амар гунал айгуу сайн шаагаадсан. Сайн нэр юм юм хийж мэгээлсэн чинь бүр улаан цан энэ чи буруу ан чи зөвхөн энэ аргаал бодох хэвээр бодлогыг үгүй байна. Үгүй. Бүр итгэчихэд ах чинь бүр ингэ улаан цан өөртөө эсрэг буруу мур мяа мэ гэж шаардсан мэл та. Тэгсэн чи дээрс маахан бүр яг бараг нэг сайн шааш чадаагүй. Тэгээ бүр гайхаж бөө аяар болохоо тэгээд хайсахны медаль энэ авсан. Тэгсэн чинь тэгэл тэр маа оролцсон багийнхны амир ууралж муурлал хямраал тэгэл гэсэн чинь дээд үеийнхаас асуусан юм байна л да. Өмнө оролцсон хүмүүсээс тэгсэн чинь оо угаасаа саяны жил хожих хожих угаасаа боломжгүй байсан шүү дээ Төрөө жил угаасаа тэд нар анхааруулсан шүү дээ. Энэ жил хайс манай 10 жил эдэн жил ой болж байгаа. Энэ жил маань угаасаа тийм олимпиадаас медаль энэ авдгүй. Дараа жил манай угаасаа яасан ч гэсэн медаль хожиж шүү гээд. Тэгээд ойдоо тааруулж те. Нэг э, шагналга авах гэж гардуулт би энэ дээр. Өөр л тийм тэгж амьдэрч яадаг байна те зүгээр л нэг жүжиглж те худлаа худлаа дүр эсгэж те зүгээр өө бид нэр өөрөө өөрсөндөө шагналаа гадууд те худлаа амжилттай газар те тийм хоосон те хуурамч амжилт тэгэхээр ямар хуурамч амьдрал шат хаштаг хуурамч амьдрал <laughs> хуурамч амжилт амба амьдрал хэл тийм хуур тэг өөрсдөө ингэж хуурж яадгийн эцээ эц түгхээс биш те хүн одоо ингэж манид ингэж ингээл өгөх штэ ер нь бол. Тэгэл энэ хоорондоо нэг гой нэг одоо чинь хүн ингээл нэг тоглоом тоглож байгаа л ингээл код мод хийгээл те чит код хийгээл ингээл ягаар чаа утгагүй болчихсон те чита методоор чита методоор те таг магны код янз янз буумоны код амны код гэж юм уу тэгэл нэг жоохон утгагүй болчихсон те тэгээ энэ амьдралыг яг те гой тоглоом шиг яг те ингээл шударгаар яагаал яг өөрийнхөө ингээл чадвараараа л юм да чадвар мэдлэг тэрүүгээр л боломжтой. Тэгэж шаавал яг яг өхийн өмнө арай жоохон сэтгэл ханамжтай явах юм уу те. Би над би одоо ингээд ямар ч нөхцөлд хүн ер нь төрхөө яаж сонгохгүй ээж аваа сонгохгүй юм чи те. Ямар ч нөхцөлд ямар ч одоо гарт нь ямар ч мод ирсэн те. Яг тэр модоор л тоглосон. Тийм л авах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь тэр нөхцөлтөө хамгийн сайнараа сайн байж чадах хэрэгтэй. Тэгэл насны эцэст сайхан сэтгэл хангалуун тий би энэ хичнээн юм одоо нөхцөл байдалд байсан ч гэсэн ингэж чадсан ч гэдэг юм тий. Тэгвэл хамаг урам хамаг урамтай шнэ. Тэгэхгүй зүгээр л бүр улсын хамаг амирх мөнгө зүн гэдэг юмдэл тэгэл баяжаал тэгэл тэгэл өхийн өмнө хамгийн гол нь тэр хүн чинь өөрөө өөрийнхөө тамд очиж шít. Жишээ бодолтой зүгээр би бол ер нь тэгж боддоо шít. Хүн ингэдэг яг өөхөд яг өөх Үхэнгүүтээ зүгээр яг л өөрийнхөө яг одоо энэ 70 тухамсар гэдэг нь шүү дээ. 70 тухамсараараа ингээд цаашаа явчихдээ юм шиг. Одоо ингээд хүний одоо ингээл амьдралдаа нэг навшин юм хийж мэдсэн те жоохон хөвгт хүчрхийлж хүчрхийлсэн ч юм уу тийм гаж донтон монтон хүмүүс ч онцлогэл дотор нь бас өөртөөх нь юм одоо тийм амар dark муухай харанхуу муухай бодлоод байгаа шүү дээ те юм чөтгөрүүд те өөртөөх нь яг тэрэндээ шууд баригддаг болвол гэж яг үхэл одоо нэг худлаа мудлаа хэлдэг гэсэн те яг үннийг нь мэдчихсэн ч гэсэн худлаа шаасан ч гэсэн тэр бол яг үннийг дотроо мэдж байгаа шүү дээ хайсхан өөрөө бол яг ясныг бодит бодит тавьлаа хайсхан бол үннийг мэдж байгаа хайсхан гэж аа муухай одоо сонсгон бол уурлаа шүү дээ тийм гэтээ бүгдийн илүү гэтээ яг тэр нөхцөлд өөр өөрсөндөө тэр олимпиадад ингэж булгаац ч хоцсон хүмүүс бол яг яг дотроо бол мэдж байгаа хгүй бид нэр ихнээсээ биштэй гэдэг те Тэгэхээр тэр бодолтоо өөртөө яг тарчлах Яг тэгэл тийм бодол байхгүй амар сэтгэл хангалуун байвал тэр хүн чиг тэр бодол нь ингээл үлдээл тэр нь өөрөө ингээл аз жаргалтай бахарх. Тийм амар амгалан байгаа шүү дээ. Тийм тийм. Би чи саний хүүхд өвчнөд ч үнцэн гэсэн чинь нэг хандар нэг юун дээр уншижсэн уншижсэн нэг Шикацин Шикацили болоо да нэг Орсон яг советский <coughs> яг социализмын нэг зүгээр л бүр үнэн гаж дантаа алуурч алуурч байдаг байхгүй юу. За зөвөрл хүүхэд мөхөд өчөнддөг дандаа хүүхэд өчөндөд утгалж алж малдаг. Бүр зөвөрл баг 50 хүүхдүүдийг алсан заа. Бүр лалан тэгэл 17 болоод байна. Яагаад алсан юм? Өөрөө бас мэдрэл зөвхөн болдгоо. Тэгэл алж ах тутааж мутааж захта өөрөө өөртөө гар ангалаа хийгээд идэг. Тэгээд бүр дандаа хүүхдүүдийг хамгаал би бүр тэр уншаад бүр зайл бүр тийм хүмүүсийг шатааж алах хэрэгтэй тийм. Тийм угаасаа тэгсэн чинь ингэсэн гэж л. Гэтэ миний миний бодлоор шүү дээ баг тийм хүмүүсээс новшин уултарчд бүр хамаагүй долоондар юм шиг шин. Тий тэр хүмүүсийн яг ингэдэг гэж аахгүй тий одоо тийм цуврал аллаг маллаг гэдэг те хүн хүчрхийлдэг тийм хүмүүсийн тархинд нь угаасаа ингээд нэг химийн бодисууд нь тархины бодисууд нь ингээд бүр өөр үүдэг зөө жирийн хүнийхээс одоо ич зоох ч юм уу те айж байх тань айж байх тийм жоохон дутуу ажилдаг алга болцсон даа. Тий одоо нэг хүний морал гэж үдэж те одоо те югт монголоор гэдэг үлээ ёс суртахуун Тэгээ суртахууны тийм одоо юм тархинд нь тэр үйл ажиллагааг нь явуулдаг юм зүгээр дутуу ажилтдаг ч гэдэг юм тий. Тэгээд зүгээр эсвэл өвчин мэдэрдэг ч гэдэг юм. Өвчин мэдрэхийн тулд ингээ бүр одоо нэг мэдхгүй. Яг тийм байд цаанаасаа тийм байдаг. Харин нөгөө хүмүүс бол зүгээр яг хүний шунал. Тий яг мэдж байгаа шүү. Новшин гэдэг мэдж байгаа шүү. Буруу гэдэг мэдж байгаа мөртлөөсөө тэгэл хүсэлт шунал нь бас бүр хитрхи тийм ийвэл биш зүгээр л яг тийм нөхцөл байдалд орцсон бэ зүгээр л нэг тийм хүн байсан байж болно шүү дээ. Тийм нөхцөл байдалд оролт яа яа гэж бодвол заа за тэр бүм төгөргийг авчээ да гэл те. Хүүхдийнхээ боловсрал боловсрал гэл бөө юм бодож жаргал маргал гэл те. Чамд одоо тэр бүм төгөрг үгээгээл хэлмэ чи унтахаа баг унтж чадахгүй байх хэвчээ би л. Баярлж баярлаа. Бодоош зүгээр л тэр бүм төгөргөөр юу хийж болох вэ гэдгийг амар бодох хаа. Ахгүй бол тэгэл гэтээ яг ахгүй бол яг сайн ярьсан шиг авахгүй бол ингэж өгөхийнхөө өмнө яг амар сэтгэл хангалуун өгч тээ. Би тгээгүй шүү гэдэг тээ. <laughs> Гэтэ бас сэтгэл хангалуун өгөхтэй амар жоо ядан мод өссөн л тээ. Би тэр өдөртөө авцсан бас гоё амьдрал байсан байлаа байлаа гэж аль тэгж бодож байна шүү. Аа юм болсон тэгэл хэцүү шатсан тээ яг амар. Гэтэ бид яг миний ярих гэж байгаа нь саний шикажил бүр 17 болоод охтын мөхний заяа утгаж утгалаад байдсан юм. Юу гаранг хүчин зүйл гэдэг нөгөө охин амир срүүтэдсэн юм л да. Гэсэн чи утгалж утгалж явахдаа ингээ зүгээр гараан гал хийгээш. Хөхөн мөхөн тастаж мастсан гэдэг. Амар муухай бистэл шүү дүр. Тэгсэн чинь хамгийн новшин юм заа тэрийг тэрийг зөв барьж авсан заа яг аах гэсэн чинь барьж авцаад гэсэн зөвөр л өөр хүнийг оронд нь энэ биш энэ хүн агаалсан байна гэдэг зөвөрний батна 30 тань арх чинь жоохон дээр мэрэмжсэн нэг өөр нэг жижигхэн нэг тийм гимт хэрэгтний зүгээр яг тэр тэр энэ яг гажант нэг зөвөр тэрийг <laughs> яг жинхэнэ гаднуудын шиг хичээлийг сулангуудаа өөр хүнийг ордон шоронд авснаа тэрийг зур цаазаар авцсан ч шиг. Тэгсэн тэрий дараа дахиад нэг барьсан гэж аахгүй. Барьснаа ямар нэлээд нэг political нэг намын нэг намын гишүүн байсан болохоор нь бас буцаа гаргаж ирсэн гэсэн. Тэр намын гишүүн байсан. Тийм нэг жижигхэн намын ямар юм бэлээ нэг нам биш ээ нэг нэг зөөр нэг гишүүн юуны гишүүн байлаа да. Тэгээ гаргаж ирсэн гэсэн. Тэгээ сүүлд нь нэг 50 яг нэлээд өгшөж мөшрөөд байх нь барьсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь зүгээр явж исэн гэсэн зүгээр ард иргэдэн зөө тэр хүмүүсд ээж аав сул гэ бүр шаардчихсан гэсэн. Суллангууд нь зүгээр ард иргэдэн өөрсдөө бүр алыг гэдэг бүр бүр дай бүр бослог мослог гаргачихсан гэсэн чинь. Ээж аав аав нар бид нар зүгээр өөрсдөө бүр тамалж алан зүгээр ингэж цаадаар авах хэтэрхий хурдан байна мурдан байна гэвэр. Тэрхүү хэтэрхий зовлонгөө өөх гэж. Тийм. Надад зур кино мөн дээр тэгж ханагдсан шүү дээ. Ингээд Нэг алуурчин малуурчин зөөрл ингээл буудаа алчгал амар олон эмгтэн хүмүүстэн нэг энэ хүүхд хүмүүст амархан алчгаар нэг хайр юм шиг. Шаалт яах гэж ингэж гоё алахгүй явдаа гэж одоо шиг. Гоё алах. Гоё ингээ тамалж хамалж гоё алахгүй. <laughs> Би өөр айр гэж бодож сайхан True Detective үзсэн чинь нэг э, тэрэндээ болохоор амар бас амар сонирхолтой нэг хүүхд мөхт нэг нэг юу гэдэгхгүй нэг нэг гэр бүл айгу том тэр нэг тэрний нэг аав нөлөөтэй нэг айгу том Юу хэлээ? Governor хэрчүүд юу хэлээ? Амбан захирагч юм уу? Тийм. Тийм, амбан захирагч захирагч нь яг тэр аав засаг дарга. Тийм, засаг дарга маяг аав яг тэр тэд нь болохоор юу тэр засаг дарга нь аягүй олон тийм христийн шашны сургуулиудыг дэмждэг, санхүүжилт дэмждэг аягүй том хүн бохгүй. Тэгснээ амар өөртөө тийм шашны шашны үзэл одоо Christian хийх Христийн Христийн одоо үнэнч юм уу амар шашинд нь орцсон. Тэгсэн мөртлөөсөө бас өөртөө амар нэг юу чөтгөр шүтдэг. Тэгээ хүүхдүүдийг хулгайлж хулгалаад хүчин түшин амар нэг чөтгөр яадаг. Э, золиос болгож амар аалж малдаг амар заваа. Үргэл үргэл өрж байгаа. Дахил өргөж шаа. Тий дахил өргөл өр. Тэгсэн чинь яг тэр нэг э, нэг охныг алж байгаа э, цогц нь олцдохгүй цагдаа нар. Тэгсэн чинь яг хоёр юм шудраг шудраг юм нэг мөрдөгч тэр нь олол яг мөрдөх гэсэн чиг тэр амбан засаг захирагч нь шууд тэр нэг кейс юу хөө кейсийг Тэг хэргийн зөрөө булааж авах гашаад та нар одоо энийг хэрэгэд хэрэггүй бид нар мэрэгчлэн хүмүүст атглаа матглаг булааж авах гашаа. Зоргийн хэргийг бас яг л тэгсэн багт. Тийм ээ. <laughs> Зоргоос олж бүр баг одоо зоргийн хэрэгэд хэрэг хэрэг болсноос хойш тэр юуг нь шалгаж ийсэн тэр юуг нь хариуцж ажиллаж ийсэн цагдаа мэгдэн баахан хүмүүс үхсэн юм л шүү дээ. Яг тэр нөгөө алуурч нэг нь хоёр алуурч нэг нь зөөс гараад нэг таксин суугаа явсан гэж байгаа юм тэр таксиныхын жолоочноос өгч мөх. Зөв нь л байж болох ихэнх гэрчүүд нөхцсөн байдаг шээ. Маса бүр аюу том алга байгаа зү бүр том том хүмүүс хэлсэн байгаа зөвхөр. Тэр бүр яг бүр нуун дарагдсан. Одоо бол яаж ялж нэг хууль өгд юм биш нэг яг тэр буруут нь олдоогүй хэдэн жил өнгөрхийн өнгөрсөн дараа угаасаа шууд тэр фейсийг харахгүй л. Тэгээ одоо бол зөрийг алсан хүн яг зөв өөрөө гарч мараа те. Би алсан ам алсан гэхэд бол ямар ч тийм юу гарахгүй гэж л хариуцлага авахгүй. Шууд зур угаасаа наад хэрэг чаагдцсан гэд тэгжэл шүү дээ. Шалтгаан. За тэгэхдээ тэрийг тэгээ нэг зураг байлаа ш нэг элбэгд орж баяр цагт баяр цагт яг хитэн оолс орчт ингээд бүгдээр инээцсэн. Гэс чи доор нь зур ганц шудраг зоригоо алчаад эдгээр нэрээ сайхан инээж ийна инээж ийна гэдэг. Тэгээ уус яг тэдрийг л алсан болсон гэж ярьд юм лээ тий. Тэгээ баг үнэн үнэн байхаа гэж. Яг ийм яг зөндөө хүмүүс ч бол яан дан зэм ярьдэн штэ энэ яг тэгцсэн мэгцэн гэл худлаач өмнө жимхтэй яг тэрэн дээр бол миний бодлоор тэдрэл гэсэн. Гэтэ хинч мэдэхгүй шүү дээ. Гэтэ би бол яг мэдчихэна мэн чи тэр үдээс. Хаашаал. Мэн чи уус яг үндэ илүү хамаагүй бас хүмүүсийг тэгэж ингэж <laughs> яаж болохгүй шүү дээ. Мэн чи бол илүү төрж баруун гарт мэн мэдчихэна. Хаашаа. <laughs> За тэгээ хэдүүлээ дуусах. Одоо уусаа мэн чи хилцэн чи одоо ингээд хэрэг нь хаах цаац хаачлаа шүү дээ. <laughs> Амар зэн. За за баяртай залуучтай. Саний асарах шээ. Хайрхуу саний сегмент асахгүй. Юу гэж асчих дээ гасгүй. Ус бид нар тоглож байгаа шүү дээ. Бидний энэ ярьж байгаа <laughs> ямар энэ нэвтрүүлгийг ер нь хизээч бити сериосны авч э, зүгээр ер нь авч үзээрээ. Энэ бол зүгээр л бид нар зүгээр ингээл тэнийг юм ярьж байгаа шүү дээ. Энэ нэг харих мэрх утсан те. <laughs> Гэхдээ ер нь яг зарим нь бол зүв зэл хүн сосол яг зүв мөн өөрөө. Үгүй гэхдээ зүгээр яг сан одоо те ямар ч юм эхлээд зүгээр сериосны авч үзээд хэрэггүй шүү л гэж зүгээр хэлж байгаа юм. Эмиг энэ энэ нэвтрүүлгийг Гэтэ тэр хүмүүс өөр сонсоод өөр э, юм өөр юм ойлгож болно шүү дээ. Гэхдээ энэ нэвтрүүлгийг бид нэр сериосны юм биш гэж тэгэж тий шууд ингэж олон нийтэд ингэж мэдгдэл хийж байгаа юм шиг тэгэж хийдэг зүгээр л нэр энэ тий ямар альбан ясны яг бүрэг бодит зэг тийм радио маа биш шүү дээ уусаг тийм энэ бол зүгээр интернетийн зүгээр тийм зүгээр л яриа авахгүй интернет дээр хүмүүсийн сонсдог яриа тийм болохоор хизээч нэг ямар нэгэн улс төрийн одоо нэг нам бүлгийн юм ч юм уу те ямар нэгэн тийм одоо зоригтой тийм гэж бити одоорой бити тэгэрэ тэгвэл та нарын боруу шүү гэх шиг тэгж бодж ивэл та нар цагаа өөрчж байгаа хэрэг болж байна бид нар бол зүгээр л утгагүй зүгээр ингээл найзуудаараа цуглараад ярьж байгаа энэ энийг бити хийжээч бити сериус нөглөж аваарай тэгээд та бүхэн сонсож байгаад баярлалаа танил мэдрэмж нэвтрүүлгийн 2 дугаар бүлэг 12 дугаар анги байлаа тамира бата, бэлгээ тэгээд зэндээ. Гэтэ манай зэндээ бол тэгэл дандаа унтчихийдэг л та. <laughs> За за тэгээд сонссон баярлалаа та бүхэн найзуудад тараагаа тараагаад байгаарай. Бас тийм сонсгыг шинээр ингээ хүмүүс сонсоод таалагдчих магадгүй. Манай нөгөө нэг пэйжний лайк ихсээд байгаа шүү дээ. Бүр ингээ харах болгонд бүр одоо 200 2000 хэдэн зуун болж болцсон. Тийм тэгээ над өстой гоё санагдаж байгаа шүү цаашаа тараараа баяртай залуучуудаа танил мэдрэмж нэвтрүүлэг